en Zarauz. Jaten dugu kuña? Venga, va, bota. Eta bai, eh? Xabier hemen dago, bai. nik te sobran daukara den, que... Xabier! Javi! Clemente. Enteratu tu alzea. Zertaz, gamusino en prezioa berriro higo dela. Ez, ez, ez. Gure baiaran iratza jo berri bat hasiko dugula. Abai? Ah, Eta zertaz doa? Slow Foodi buruzko podcast oietako bat izango da. Baizea, ez Bigfoot ez da prostataik, hau benetako irratxaio bat izango da, ertziok du izena, zuzeneko emisioakin da guzti. Ertziok, aila hostia, ze ona, ederkiziok, eta zer egingo dezue bertan? Ba, naste borraste bat izango da. Elgarrizketak, musika, gomendioak, berriak, kontrainformazioa, pixkat denetarik edukiko dugu. Eta guzti hau gaina umorearekin. Tira, batzuetan serio jarriko gara. Ertziok, ileko azken ostegunetan, gaueko amarretani kaurera. Artzazu pintxo poteko espuela gurekin, zintzilik irratia! Javier. Javier. Zer moduz? Eixo, Javier. Bueno, eh, azta du, azta du zer den, Javier, ena, zer da, zer da. Egon da, azke dut honetan, eh, eskola erriko personaje ahondi oitakoa. Ahondi bai, pero kabroi bat ere. baina Bueno, Egon da, Javier Clemente, gurean. Bereziki, ikusi ditugu argazkiak, ba hori, eh, Reina Tabernan egon dela Eztak ikusi izan hemen, horla urrako... Flipau da gehiatu nahi. Bai, bai, bai, Jamier Clemente. Bai. Dago, eta bazegon mandarina bat jaten? Ba, ezak... Clementina bat? Man, Clementina. ezak izan egon gozan egite, baina euskalo, purito gerretzen, txupatxusak jaten, edo PNV-ko txartela erakusten porai. Uuuu! Uh! bizi da hor zarautzen ondua, baina da, da Beverly Hills Euskal Herria. Ez? Bai, txekin A ver, a ver. Ah, ah mikrofona hor dago. Ba, gaur... E... Eh, kaleskale, kaleskale soulekoak gu baino bajuagoak dira. <laughs> Bai. Ordan, aina ez bajuagoak. Aher, itzegin bizkat, gertu dagoa, be? A ber, a ber, a ber, horrein bai, ez da? Arra bat ezaitut dena. Bueno, e, gauza bat, e, eh, kesatu dia... E, iritsi, iritsi zaizkit e, iradok izun batzuk. Ah, bai, batzuk. Euskal zain dia, tigan. Oh, barkatu. Ke, jendea kesatzen da nire euskainolez. Bai, nor, bota, Ah, esan nongoa de mintzat. Eh, da. Maiarakoa. Buruntzaldeakoa. Buruntzaldeakoa, buah, buruntzaldeakoa, kaso aparte, eh. Kaso aparte. Ba, pesatzen du izango zirela gure Maiarakoa, ba, bueno, aldea, bueno, pase bada daukate o Jartzungoak ez, minon, Lezo, Pasaia, bai. Herri bertakoa, pues claro, azkenean toka jaitu, eh, Herrikoa, meñon, o sea, buruntzaldea, jendea herida ke ze txuministak dire, dire. dire. Ah, hori dago moda ez? Euskainola txil mafia Bai, txil hor dago, a tope, ez? vanguardia edo vanguardia, ez dakik guztien den. Vanguardia, hor daude ez, beraien euskainola. Ban de guardia. de guardia, ah. bai, <laughs> de guardia. Joder, oie que bai, hor eh, izan zituzen movidak, ez? Berriako peña sartu zen, iz, iz, jende asko haien kontra, baztu kalde Baina, bueno, egia da, liruratu dituztela enbat artista, ez? Egin zituzten hor kolaborazio ba, batzu, be, eh, noa da, e, eh, iparraleko Xavier, ez, Xavier Beda Salar, ez? Ez, oi, oi, zara, zara da. Ah, noa da, ez eh. Bai, erramun martikoren ekin egin zuten kolaborazio bat, ba, gaina dute kolaborazio hitza hori da, bai, gaina oso iparraldeko jerga. Eta gainera egin zuten ere bai, orain dela gutxi, ba horra bideo promo batzuk Joseba Tapiakin. Oi, da, Joseba Tapia, e, fraude. Eh, fraude, fraude total, hemen... E, gauza serioa komentatzeko, kenduko dugu lupa. Fraude. fraude. Ez que dago osoa, zerre. gubio, no, eta zue bai. Gubio, bai, uste bai, bat egingo zutela. Ba, hori dira oso adar jole eh, zailak, dira oso. Nik espero, genu, nik espero nun eh, tapia eta txismatiak izango zen la hostia. Zare sozial guztietan, bideoak igotzen. Ezi ez dakize, kanta bat ez dakize, eta Joseba. Hor, pixkat, eh, tontua naiten, da bestiak ebai, eta estudio ah, batean, eta Joseba zilarte, azkenean. Joseba, zilarte, total, osea, broma hutsa, tio. Guztio, ba, bai, total, que atera du bat, eh, no, da, pasaitarronekin. Bete ateatzen ditu fedeak horrekin, e, kantak beak egiteizkio asko. Andoni joki Ez, andoni, andoni, andoni, banekoa da, ez da pasaikoa, ja, ez otro eh, nivel, chaval, ez otro nivel, eh, ojo. Ez, e, koldo izagirrekin, hori pasaitarra da, liburuak eta egiteitu, eta koldo izagirre. Xanku ez dela pasaia, a ver. Hora, ez gara sartuko, orain. Pasaia, pasaia, pasaia, pasaia, pasaia, pasaia. Hori esan nantxoko, eh, txusia dela, pero... Doni bane bintzaba dauka bere, xarma. Daudet nere, esaten... Hori gu daukagu lagun bat pasaitarra doni banekoa ez du inoiz nere esaten baino Hor nere Nere, a, ez du inoiz entzun Pasaitar doni banetar asko esaten dute nere, nere Ez du inoiz, hombre nere, nere, eta baki, baki, nere Bai, baina hori nik itun diot nerea batekin topatzen denean Bai, Kaixo, nere. bai, nere ah, Edo nerea, hori berea reklamatzen dago nea Hori nerea da, ez da, te jode ez da, hori da, hori hori pari hori da, pasatzen zara, hori eh, Donibaneko auzo hortatik noa da e, Meipi Meipitik, pariberritik eta Ba, hor da jentuza guzti hori esaten nere, nere Jentuzako kariño, eh, ojo Ingo dutela koktel, koktel berri bat han Txanjon Ah, bai, bota Bai, la meipirina Ez da txarra, eh? <laughs> La meipirina Esan Xabier Alegria eta kompainari hor egiteko Horakate elkarte bat, kultural Oso días, dos veces, ez, esango dut ez esan birritan. Birritan. Ikusten, zuzentzen nago. Baina hori nuen esaten dute, hori hemen ez da esaten. Hori da ximiko bezala, hemen, hemen atximurra esaten da. Atximurra, o sea, hamburguesa... Atximurra. Atximurra hamburguesa con patatas. <laughs> hori izan ximiko koei eta berna badago hemen alamedan, horretakoak etzareten entzako, ba, Eh, hamburguesa veganoak eta vegetarianoak dituzte eta. A ver, chen chen chen chen chen join. Beatzi hori esan eh, da. irrati libre batean ez da onartzen polistaterik, eh. Ez, ez dakit, ez duzu entzun osongi, iagian kritika bazen behatzi urotara burguesa Sistrin bat Ez kiria burguesak Burguesak Hamburguesak dira bai, Onak dira, eh Ona dago bai, bai. Ba. da Ni itzak gustatzen Ni itzak da Krimiko gutxa Baina, bueno, izu Krimiko Eta Behi bat izartzen dioten Mobida guztiak da ba, <laughs> Ez gara sartuko Ez gara sartuko Ez gara sartuko Gai eh, hortan Hemen eh, Ez ziogen gea Oso, oso Eh, Ai Ez ez ateatzen Aditua hori Berriro, azten nahi zerriro, eh Ez ziogen gea Oso Adituak Lubakiak irekitzen Oso buka, Habiendo melones, usto, hemen bai, eh, Keko ahí da, bueno, sea, meloia edo sandia? Meloia, meloia da Ah, meloia, vale, Ez, ala, dakizu, ba, ala, noche mata hori da, eta gaina eh, gota per batean, eman diate oparitu didate, Hola, nira monak, nira oh. monak baditu taper berdinak. La cabra del berrocal. Esta España bandera va, tío, no jodas. <laughs> Estatuko mesedes. Wolverdin, hori Espainiakoa da, eh? bueno. Eh, España no baino jartzen de España, hor. A ver, Hostia. eman, eman vuelta nik ikusteko. Trujillos, fabricaron Eman en España. vuelta? Mira. A ver si lo veo. ¿Cuántos, eh, Que se cae el liquidillo del eh. melón. <laughs> ah, bai. Eta ikusten da hor, oh, hauntz bat, ah. tío, y Txikia eh, da, txikia da. Queso fresco de cabra, tío. Zer da, hau? Oh. Digo que... Salmonelosis ez está ez. Chiquita da. Ya sé. Porque no es sandía. Qué gracioso. Pepita que es 2K. No es <laughs> sandía, estoy gustado de real. Pepita Atik. No he comido eso ya, nice. Es ya. Hoy va Genekin. Mm, o sea, ahí da. Escúbatean. Gara gardo da. Eta bestean. Meloia. Meloia. Pero flipas en la Da gola. Super gustua. Ya, inglés es watermelon, eh. Bai, eta es melon. Eta watermelon sandía. Ah, vale. Pero se da gozoa edo gozoa. Goxoa. Gozoa. Gozoa. Ah, baina egan gozoa zegoen bai. Flipatzen dit, gaude, ia gabonetan, eta meloia udagoa da, orduan, nondik ekarriko dute. Oye, pues de la otra punta, perutikan vas a saber. Joder. Ba, jo, ba, ja, ikendu dia zorroioa, tio, nina ez kilometro <laughs> zeroko rolloa. Ez Greta Zunberren bezain beste, baina bai horren aldeko, eta Cota. e, eh, me ha dado la bajona, tio. Orain da, Cancunekitik ekarri duten meloi bat. Cancún, meloi Cancún. Oi, txikitan bezala, Txikitan bizala, eh? King Cancun. King Cancun. Cancun, hemen El rey de Cancun, King Nortan. Cancun. Ah, ba, igual bai, eh? Ostra, eh, gero bilatu bat eguk Wikipedian, ea Cancunen errege bat, segun, bueno, seguramente koloniaren ba... Euskalo, edo eh, igual que ere bai kastak eta beten zila hortikan Euskalon. Bai, eta baina, eta John Brown zintzen? Indo txiki bat. Bai, minua, nungua. Hasta Bai, Eh, John. John J O N e o Y o Ah, Sean. Ah, izango za Sean Brown. Sean Brown. Indio Shiki bat zen. Igual iparraldekoa zen edo Euskaloko. Egoaldekoa, zakit. Nion dara kantatzen genu, Sean Brown. Eh, eh indio Shiki eh, bat zen. Zuk ezakit, nik izan nun abesten Sean, nik izan nun John. Bah. John. Ze sofistikazio mota daukatzen. Indio Shiki bat zen. Simplon, simplon. John. Brown. Mo oso Indio Shiki bat zen. Bestalde. Bestalde. John Brown, John Brown. John Brown, John Brown. John Brown. Bueno, ya, ¿eh? John Marroya, tío. Marroya. <laughs> Aquí son un Marroya gañera. Eh, un Marroya, tú. O chiqui que se ¡Cacaona! en Kakaona! Cacaona ¡Cacaona! ¡Cacaona! iteko. Hostia. Ah. Ba, e, gaur Va… ez begiratzen... Txen, txen, bai. Eh, eh… hartu, hartu gidoia. Mister? Artu gidoia hor, begiratu abertze txitokaren zaigun orain Bai, gidoia dugunez Gaur ez dakagu gidoi A ver, eh, kontatuko eh, duzu dena, bai, bueno, ah, vale Ez izan kontatu hori Bueno, venga, ba, bota Ez daukagu gidoirik Baina, <laughs> bote pronto ari gara dena, eh? No, Bertxolari moduan, improvisaketa eh, totala, A ver, gai jartzaile mesedez, eh, jarri gai bat Bai, deitu aitzolpik abea gai jartzaile eh, modura eh, Jarri gai bat, Claudio Landa Aitzol, baitez abitu <laughs> Claudio Landa, zen txistea Claudio Landa. Claudio Holanda, ojo, no da. Te piso nongoa den? Bizkaitarra, ez? Es Bai, mi Serri que den. aden. Es. Le pega hecho. Está acá eh Alderdi político baten izena, Herriak. Ah, aralarkoa? Ah, ea, ea, ea. Ah, orche, orche. Ea coa, dirá, oye, veran allá está peñuja algo ea Peñuja. Bai, se veran allá da. Está aquí te eta be familia hori da. Bai, bilbon bizi dira ia guztiak, eh. Bai, eh, Carmelo Landa da bera naia, hori da. suena? Carmelo Landa, eh, bai, Twitterren oso hori da bera naia. Eta gara bat batzukaten beste nahi bat, eh, eus eta bokatua. Gogoratu, ertzio, ertzioken Twitterra da kagula eta Instagrama, eh? Bide batez. Bai, bide batez. Jarrai gaitzea zuen, mesenez Bietan jarrai. Bietan jarrai. Twitter eta Facebook. Twitterren jarrai. Ai, Facebook no. ez, Instagram. Instagram. Ostras, bietan, barkatu, eh? bietan, bietan jarrai, iezaguzu. Iza guztu, eh? Iza guztu, barkatu. Bieta, hori da gure leloa. Bieta jarrei iza guztu, eh? Bai, hori da. Eh, buruntzaldeako peinu jarri, ere bai, kontuz. Hake eh, zakatu, eskara... wifirik. Ez rik wifirik buruntzaldean. <laughs> Ez, ez. Zesatek. Karo, dago, daude baiara bar, batean barruan. Ja, Tagu ez. Ez. eh. wifi. Wifi daukagu. Eh, oartzu aldea edo oi aldea, ojo, eh? Oi aldea. Ez ki, hor, bane, egon nintzen irakurtzen den Den errenteria delakoa. oi hartzun zen, osea, dena udalerri bat zen, Hori esaten dute. Nueva de Oyarzo edo bat. En la carta fundacional, es. Baina hori erregeak Claro, ore reguea jartzen zuen. El, en el asentamiento, en el, no, en el lugar donde está Orereta, fundo la villa de Oyarzo. Horregatik Orereta esaten da. Bai, ojo, eh? rentería da gainera herri bat, eh, eman la eh, erreteria izaera Baina izaera eh, erriak eman zion, eh? Bai, bai, ojo, ojo okay, vale, orduan konfunditu naiz. eh, karta puebla edo hori Eman zion gaztelako erregea Erregea, beti, txun, Eta ez donostiak eman, donostiak eman zion eh, Sancho el Sabio edo delako azan eh, Nafarroako errege Orduan ditu horbi dikotonebia, ez? Errenteria da, ojo Euskal Herria... Euskal Herria zapaldu zuen erregea, eh? Hori gero esateko ondarri bilan eta hortik handu zen No adia, haue, los del... Joder eh, Los que desfilan, esto es no adia Ah, alarde Alardekoak, alardekoak ze egiten dute Korai ipatzen dute, gaztelako erregei baten eh, Batallan irabazi zutela Alfonso Maikak sortu zuen, mila irurion eta hogeian Eske beti ez zait erregarek izena bai, Errege... Erregi gaztela Villanova de Jars hori da Nik esan, nik dizuana Donde se encontraba un pequeño núcleo de población bai, persistente bai. denominado Lereta Ojo, eta errenteria Jari asko du da, errenten iria Ozea, errenta Hore eh, eta izan da beti langile herri bat Beriz, pero errentak portua gatikan Gezurra, etzan errenteria Errenteria da eh, Metalarekin lotuta dagoen Bai, e, eta Gernikan dago auzo bat errenteria ere izena duna eta badaude leku askotan eta la oiar, ere gaina Oiartzunen Oiartzunen ira, Oiartzungoren e, iturriaren izena pixkat ez oinarria zen Oiartzuna Bai Polita ba, Baiara honetan Oiartzun asko omen zeon Bai nik uste bereziko raiako harrian Oztingu bai, bai, itxixuak eta ibiltzen zin leku hortan. Oi hartzu, oi hartzu, oi hartzu, oi hartzu, oi hartzu, oi hartzu, oi hartzu. Gore erantzu, gore erantzu. Dena gehan lehen guzuak, dena Ze esan du, ne? Oh, eh? No, hori, hori lezon. Hori lezon ere bai, ere bai. Eh, lezon egon goda, oi O, no da nipa eso. <laughs> lezon. Lezo ondarri bia, zan, uste dut. Hoi da, ba, horregatik lezokoak dia onjarbiko, zera. Baina, reina, reineroa, bai, ez dia donibanekoak, ojo, eh. Bueno, doni banen, eh, itz egiten nahi gara, eh, endogamia iz, bineo, oh, doni banen, dago, ze jo, alpalmanes. Bai. Doni banen daude, lau abizen historiko, eta ya, guztia dira horrela. Ez balin badira manzizidor, eh... Sarasti ez, no? Daude, bai. Bai, da, lau... Eh, lezo, lezo jabitzen Laboa, ere, Mikel Laboa, doni baneko azan. Ai. Bai, Laboa pila bat, da, unik Gaina, Laboaren historia bat ikizu nolako da den? Nola. Laboa zan e, Frantzia Frantziara korsario bat. Laboa historikoa, eh? Eta e, ba, galerna bat egontzan eta sartu zen pasaian. Eta sartu zen pasaian eta gehiatu zen pasaian eh, egin zuen bere bizitza osoa, Doni Banen. Ah, osea, esto chon chon de una, o sea, galerna batetikan an zen bizitza osoa pasaian. Ba, gertatzen zen hori askotan, eh? Bai, eh? Aspaldi, aspaldi, zaten gara, orain, laure urte edo, boste eh? ba, gehatzen zielan eta gehatuzun egintzun bizia eta berez laboa da laboa laboa ah, Laboa, Laboa, bai, Laboa, Laboa, eh, Mikel Laboa da. John, la, John Brown bezala, Laboa. Laboa. John bai, Brown izango zan. John eh, Brown, eh, fit, John Brown fit Mikel Laboa. Konzertu. Laboa. Laboa. Hori, eta nik ezagutzen ditu Laboa tarrak, eh, doni bat, eh, eta kontratu kontatu ziaten, Laboa zala, korsario bat, edo zakizu, eh, frantziar estatuaren, alde zegoena eta galerna baten ondorioz er, sartu zen pasaiako badian, egin zuen bizitza Donibanen. Pasaiako abadian. Abadian. Ojo. Ez ez abadia, ez zegoen abadiarik Donibanen, ez. <laughs> ez dut uste. Hor eh, Santa Anako... Eskor, eh, nola da? Eh, xan, nola da? Kamina de Santiago euskeraz. Xan... jaku bidean. Done jaku bidean logeratzeko lo goian badago ermita bat. Egia da. Santa Anakoa. Egia da, oso polita portzeto. Ez bat zeate jun. Animatu eta jun, oso polita da. Bai. Ez dut hemen. Zuni bane. Asko maitu dugu, baina da, herri ah, bat pixa usaiakin. Esan. <laughs> esango nizula, lezoko abizena lenguan galdetu nun. Mhm. Eta da sala berria lezoko abizena. Gu ez hau batzuk. Bai. Sala berria batzuk. Osa, digamos, eh, analogia bate ite arren, ez? San Juko abizena mantzizidor bada e, lezokoa da salaberria. Eta, eta san zidaten, da pixka bat sabinista, eh? Eta horretako abizena zein da, Rodríguez o García, edo, eh, pixka hor. Ba, seguraski bai. Bai, bai. Ez bali Pero plantono, jokoso despektibo. Pero bueno. Lezoko, pa... lezo ar... Bueno, horrein peinu beda golezo, no seke. <laughs> Ah, bai. Ez nekin. Ez nekin, nireta? Ah. Ja, yeah, bueno. Aina da... Zinduko gara, gara. Hau da, out of the records, gatu garra, eh? Gatu bai, bai. Pi! Que... Bide bat ez, dela gutxi egon nintzen, eh, lezon, antzergi bat ikusten, eta pia gustatu ditzen, patxo patxote eta bikoteak egon nintzen, eta ikusi ginen, patxotegiria. Justinan, patxotegiria eta zuri bikoteak? Ez. Ir, iruro Bai, bueno, ezagutzen du patxotegiria. Zer konfi. bere irakasle da. Oh. Baina eh, irakasle edo zerbait eman du eh, eskolan. Eta bai, eta patxotegiria eta Mikel Martínez, bilbotarrak biak, biz, oh, bizkaitarra bintzat, Mikel baki bilboka dela, eta oso guai Euskaren hauziari buruz, egin zuten, eta baita ere antzerki munduan dagoen jendearen prekalitatea salatzen, ez? Modu joko zu da biok, ondinen beste antzerki batean, ebai? Ba, ez, zuta biok egon eta bikoteak biak. Laurak egon Hori da, laurak. Laurak. Eta guztak. Bide batez, leno, entzundet, e, eh, biali dizut, Itz joko bat egin duela, e, nola da, e, joder, bertxola lesak arrau. Ez ki, biali bi aldiz, Instagram. Bai, oso ona, bai, bueno. Jatzen dugu? E, hori da, Silvera, bueno, Silvera terraplanista bezala ezaguna azken aldian, baina bueno, ere bai bertso munduan pixka galdua edo e, arrastoa bintza galdua genukan batzuk eta gertu da orain dela gutxi, ba hori, e, Afarako bertso txapelketan eta mm, bota ditu bota ditu batzuk politiak, nahi gustatu zaite asko. Itzoko batzuk. Bai, e, o, nik eskura dauka nahi gertu datzea? Eh, biel irazu lehen, ez? Eh? Bai, esku, vale, vale, jarri, jarri. Ya está, ya está. Es que gaur da kagu gostaio berri bat. O sea, es de lan asko egin, baina da kagu gostaio berri bat. Bai. A ver, eh, nahi zubilatzea... Viste la burra o jartzen dugu, eh, lasai. Bai, es que... Ni melo ya jaten segituko dute, eh. Melón de Villacorejos. see you. geratu da super guai, ¿eh? Bai, geratu da. Geratu, sabian... Zo hardcore. A ere? Eh. de eta de hecho, eh? Ez antzuten, eh? Ez antzuten? Niger ni gertatuko naiz. Ah, está, jazta. con, ya está. A ver… Arratzalde eh? ongaren jainko bakoitzari Ai, berriro. Gaur gol bat zartzen ari gara eliteari Arratzalde ongaren jainko bakoitzari Gaur gol bat zartzen ari gara eliteari Gaztena eta zarrena xabat eta xabi Xairu ez da inor xalauak ugari Norbere bizitzan izan behar da haundi Jarri jogun txapela geure buruari Norbere bizitzan izan behar da haundi Jarri jogun txapela norbere amari Arratzalde ongare Silbina, nekua, eh, Bai, bai eh, jo, egon naiz bilatzen, mozteko eta kuña bat egiteko, baina zakin nun hasi ginean lenguan bertsuak abesten goazten zea? Jo, ba, nik azkeneko partera. Bueno, bertsoa kantatzen ez doinua, bertsoaren doinu bat. Ingo ez, koina eh, bat ez. <laughs> kuña. kuña, hau. Ke, eh, bertsoak ari gara jartzen, agian jartzen dugu e, saioaren azken bertsoa. Bai, joim, joi, nik aipetu nahiko nuke, ba, hori, ah. silbeiraren azkenean ez. Asi eran egin du Silvera nire asko gustatzen zait. oso, oso apurtzailea da. Asi eran gaina egin du hor eh, elite, elitearen kontrako aipu bat. Ez, komuntatu du, eh, ba hori, bertxolaritzan ni pixka ez dakit asko, baina pixka bat bai, eta lehenko gunean bertxolari lagun batekin komentatzen zian, ba, bertxolaritzan ere zoritxarrez ba, elite bat sortu da, badara malaia urte asko, bertan, eta hori, azkenean bere jaten dute plazaren zati handi bat, eta, eta kimu berriei etzi eusten, ba hori, aurrera sartzen, eta eta elite hortan, ez? Elite hori, bere sortu duten elite hortan sartzen jendea. Lagun batek, kontatu dite bai, bertso paiei buruz. Bertso paiei, ez Bertso paiei da, eta bai. Dago, eh? Eta gauza da, juten, di, juten dela entre comillas, ba, gaizkia, ba, bertxo saio, txarretara edo, asiera, no? Pues, ez dakiz herritar, eta gian pasatzen da hilabete bat juten herri zerri, eta gero finaleta juten betikoak. Claro, eta que... egon den hor prikatzen hilabete osoa, nada. Ba, eta gero eh, lagun batek, erreta, eh? lagun batek esan du, eh, el, horretan eta esan du lagun batek. Ez horrelako eliteak talde guztietan daude. Eta ba, guztietan, eta azkenean... Baina jende asko pensatzen du, eh, Bertsola e, dela, bueno, a ba, fenomeno bat oso guria, ez? Bai, pero como... Eta dela eh, territorio libre bakarra, ez? Itzak, ba, itzak daukana, ez? Ez da zer fisikoa, ez? Bertsolaritzan sortzen den fisikoa den gauza guztia, ba, dira, zinez, eh, zerbait fisikoa ez denik hortikan sortutakoa, ez da? Baina, da, zerbait ez da fisikoa. Orduan, klaro, sortu den elite hori daramana urte asko, danak ez dut zitugu, e, amuriza, bueno, amuriza ja ez dago, amuriza ita esaten dut, ez ba. bueno, jende guzti hau ez, sortu da elite muduko bat, eta gara, honek esaten zin, jo. e, e nina ez bertso, bertso elkarteko kide, eh? baina bertso elkarteko kideak, e, zuzendariak, e, igo e, mezu bat, ber, e, eh, zera, bazkidei, bertso, bertsolari elkartea da, bertsolazaleen elkartea, digamos. Bertsozaleen elkartea, bertsozaleen ah, vale, elkartea barkatu, da. Barkatu, barkatu, vale, bueno, bai, esplikazioak ez. Eta, igo, e, zera, garaian, bidali zuten eskutitz bat bazkidei esanez, ba jende asko zegoela oso gezki pasatzen. Ez, ez daukatelako plaza, plaza ah, eh, bai, zegoen. Bai, agora. Orduan, eh, diru iturria zegoela. Ah, Kejeta. Bai, bai, bai, Kejeta. Elkarte horrek ditu, hogei mila sozio dela eh, bazkide. Da, elkarte bat oso handia. Bertxoak muitzen du, jende asko. Da, dakazu la jeta, eh, daude elite hortako, ba, 10 15 pertsona horiek, ezin dutelako plazan, eta hortaz bizi direlako, ba, ezin dutelako diru irabazik, itzen ari direla gozez, no me jodas. Bertxolaritzan bizitzea zaila da hmm. oso zaila da, eta jende asko, bertsolari asko, egiten dute goizez lan, eta ratxetan, bertxoskoletan, hasiak eman, edo bertsosaio amateur, edo amatituzte, edo osonak ere badozte, eta baina joder, no jodas. Elite hori, ba, ez du zen, kimu berri aurrera, bueno, ez dakit. Lengo guak kontatu zian, e, eh, bertsolari lagun bat, gertuko dana, eta kontatu zian. Batek parkatu egia. Ah, ergatik, ergatik Ai, ai, ai. Eh... Orain, e, el ez finalan, zea. Ni es? ¿El finalan, ver, eh? Hemen dakat. Eh, comenzar recordando primero a las personas que han fallecido por la 19 eh, Familia. y recordar también y recordar eh, te voy a decir, recordar también recordar también eh, estaba diciendo, estaba diciendo que pues estaba yo comentando, estaba comentando, estaba, comentando como como comentar. Ah, gusta a ver barkatu. Bueno, hori pizka bertxotan poto asko sartzen ditu. Pota asko sortzen ditu Orgulloso Por eso estamos orgullosos Mientras ustedes se dirijan a los congregados y no haya incidentes de gritos en favor de TETA y en apología del terrorismo y encuentro de la fuerza de orden público. ¿De TETA? De, ETA. Aquí no hay teta ninguna. Si tengo este mal, a ver si se pone un oído. Bueno, pues haga el favor, ya lo he dicho bastante. Hostia, hau bakizu zein zan? bueno, su egin duzu yo si yo haga. Hori zan y de irakaslea, EH1. Bai. quién Politikak ematen zituen, Cheon, bai, bai. Oh? ziruaga. Hori, bai. eta la vieja guardia. Bai. gaina vigora ere hortikan dago, ez? Ibi Bai, amore bietakoa, ene amonan herrikoa. Bai. bai. jarriko dugu benetan, dula benetan saioa jartzea. O sea, eh, saioaren bertsoa jartzea. Saioaren bertsoa, boda. Besarkada bat langile Auzoetako aldera Erdaldunen seme alabok Hor ikasi dugu euskera Eta mundu bat da jaso Dugun horrekin batera Euskerak behar du ofiziala Lesakatik kaskantera eta orain musu handi bat iraultza den gorputzera ez bitarra kuirra transa marika eta boiera ez bitarra kuirra transa marika eta boiera mundua ederragoa da urbilduz bazterrera. Oso ona, oso ona. Ba, oso, oso... Ba, birala e, eginda, eh? Normal, eske oso ona da. Oso ona da. Bai, bai. Joder, ba, jende asko bakarrik, bertxolaritzaz, jantzia ez dagona bakarrik. E, eh, entzundu pasarte hori, eta lehiaketa guztia ez dune ikusi, baina hori bai, eh? Gugatu ba, berri naiz. E, klaseko irakasle batek, eman zigun... eh naizen garan atera zen taula bat. Eh, ai ginen pixkat hitz egiten eh privilegioi buruz, eta zegoen taula bat. Eta zen bizkat akoina, eh? Pero, porque privilegioak ez dian neurtu behar plus 2 plus amar, eh? Pero zegoen hor taula bat, gizona zea bost, heterosexuala plus plusbost eh eh eta gero eta gero minusak eta horrela plan eta gero aber ber puntuazio ateratzen zeru ez hori egin zuen Ez, ateraztun artikuloa erakusteko, ah, eta ah, adibidez. E, lan prekario bat dakazu, menos bost, eta horrelako... E, Emakumea zea, menos amar, eta horrelako puntuazioak, ez? Gero ikusteko abertzen bat ateratzen genuen. Eta zegon bat, e, atal batean, zegon, e, zugoneta bat dakazu, plus bost, Lol. Bertsolaria zea, plus amar. Gipuzkoakoa zea, plus amar. Nafarrokoa, minus bost. Bizkaia, <laughs> tarrolako tontakeria. Baina hori bera sartuta edo egunkarian bertan jartzen zuen hori. E, egunkarian jartzen ah, zuen. Ah, jartzen zuen, eh? pixkat e, tono Bai. Bale, bale. Aher, hemen dakagu, hain audioak ari gira jartzen, osa hemen montaje bat, nahi ba ez dute, a ber? Eh... Oh, pos, poso ematen diogu kanta bateri? Bale. Bale. Zuetako bat o doneria? A ver, eh. Aguja hacen dugu. A ver, zinda. Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque. Pues a la tarde, es. Es que no la, no la lengua en jergen <laughs> es que eh, descargo tu ditut o que itama bost coña. Hostia. Te supera tu muy corra. Ya me llegué no borra, yo la pasa ditut. Carlaco. Carlaco, chora quería jarri ditugu. Bai, bai, bai. Sartuko ditugu random. A ver, eh? a ver, a ver, hau. A ver, a ver. Oia, zinkurdi polita duen un honek. Zora garria, eta osasuntzua. Iu, nira ipurria. Duen aspaldi alako ipurdi politik ikusi. Ez tanik ere, ikustagun barru aldea. Ai! Gira bila hau behar badutzu. Barrutik ere, derra da bikaina. Ai! Bai hori zu, bai, zanean bai. dara denbora osoan ikusi dudan nenetakoa! Bueno, le tengo bota genuen, ipurdi miazkatzaiaren eh, alde gaudela. Horregatik, hau, ekarri, eh? Ipurdi miazkatzaiaren figuraren alde gaude. Gora ipurdi miazkatzaiak. Sostendegu dugu erakunde bat? Sentido figurau, eh? Sostendegu... Eh, eh, dugu erakunde bat? Zer, sartu nahi zu? Ipurdi, ipe. Ipurdi, ah, no, o sea, IM, Iurdi mi Bai, ez, eh... IMPM. <laughs> Eh, hori, badago bat. Badaude batzuk, ez? Zintzu. Eh, El karte batzuk herria badago, Ah, ah eh, eh, bai, bai. Ipurdi mi ya, bineo ez sentido figurado. Pero PM, R, edo zer. B, L, D, U. Ai. Ez? Ba, ba, ba, galdu naiz. Vale, ez. Ez que, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, Explicit content Buen dios, orain eh... Abesti bat Bai, eh, minua da Euskal Telekoa kaka ematen, tio Ze hostia Orain Bai Artu, artu zutenean Bai zea, ez, ez, ez Ze hostia Nik uste koina nahi diela, eh No la quiso de los cortes de Lecoa. Hartzen dura, ¿no? Bai. Mostu de, mostu de. Qué pesado. Bueno, va, ba, eh, ni dakat kaka ahora, ¿eh? Papi, da cat, bat. Buah, qué flipas. Da ranchera bat. Eh, ranchera bat. Eh, oen de la Gucci, mexicar bat sub puto de... Este lado, ¿tena? Pasa tu WhatsApp y de esta gasta en el nick. Vale, vale, pasa Eta oso oso ona. A ver, no la da. Eh, se llama Los Powers ya Rangers, Eduardo lo ¿Quién, eh? Senado. ¿Quién es? Venga, estoy com eh, comodín, ¿eh? ¿Ser? Ona, ona. Bia dizu kanta, eh? Abai. desastre! Eh. ¡Claro, Claro, ostra, claro, jarri dugu hori disimulatzen. Hau de Demasa. Hori zer dute asko. Bergaran demasa. Tenik de masa, de masa madre. A ver, eh? masa madre fermentada. es que, es que a ver, ezin, o sea, bai ditut bi arratoi, bi teklatu gaur topera nabil, eh? Zara, ez duz ematen, eh? Zara pulpiño bat. Zegoieta! Ai, barkatu, barkatu, gatze, gatze, gatze zitu. Kendea zan tratu. Ke ba, norketzute gaitu. Gixahu! Gixahu batxu batxu eta. Eh, hablando, eh, hemen agurrak, eh, bueno, aditugu izenak esan, baina Osa, ez baditugu esaten ez abizenak, ez nantzen bakiak, ez beste identifikagarriak, anonimoak gatzen dira, ez, porque adibidez, nik esaten bat Jose Luis, Jose Luis anitz daude bai, ez? Bai, baita... Pintzasko, bai, bai, bota, bota. Eh, Nor dago? Leire bat. Leire, ara. Bai. Ba, eskubinak, leire, leire. Eh, gure fana omen da, así que ben, gaina lenguan ah, bai. aserritu ez, ez nekielako bere izena. Ara. Así que leiren, leiren tza, Ori izan zure lagun baten ezak izude dago. Ahi zta. Vale, vale. Eh, eh, la parte de La parte contratada. Ba, agurtzen dugu. Vale, Eskubina leireri. Gure bai. Bazean, ez da izte dut ez nio, Txisti, agurtzen dugu, badak izan den, ba, zu badak izan den txisti. Txisti, bai, Bale, orain nola bai, bai, Igo zango bai, bai, Beri bekoteakin. Ah, bai, eh? Bai, beti, beti, beti. Ah, badakit, ah, badakit, badakit, badakit, badakit, <laughs> Eba, vale, vale. Beste duen bate bai. Vale, rizitos. Eta amaia bai. Amaia ere bai, entzuten egin gaitu. Esan nizuna bai, haian autobusean entzuten gaitu.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 Joder. Abajo, abajo Google, eh, pero... ya, ja, aquí, meñón. Gure... Zue desastre. Bai, ez dugu deituko orain... Ola tu kope edo noa <laughs> te hori, binate dira zuegiri. Sobiet, es eh, sobiet e, eh, txikia ez dugu deituko orain. Aldiego, al, aldiego deitu e, egiteko men odei bat. Bai, ez? Oh, odei bat, sí, odei barroso bat. Y lo que, nos, lo que nos faltaba, ya unas goteras hemen odei batekin. Odei batekin, ez, ez, ez. A ver, dejariko eta bestia, a ver, eh? Venga, eh, no, ah, aurkeztu bestia? Ah, ah sí, ah. bueno, Power Rangers izena du eta dira mexikano batzuk egin dutela kakaon bat. Ikusiko de... dute, una... Volaron los Power Rangers a las torres gemelas mataron a Donatello. El de las tortugas limpias Los tontecas se enteraron, Chitara corrió bien recio, iba a avisarle a Leono. Que Munra lo había matado. que ya lo mató, le echó repollo en la boca, luego llegó el hombre verde. Y un corrió asustado. Luego llegó el hombre araña a ver qué estaba pasando colgado de un edificio. flash, pero este se fue de paso, venía corriendo bien recio. Y le fallaron los frenos. ya se soltaron las momias, la gente corrió asustada. Y le llamaron al santo. le dijo al santo son como 140, mejor vamos a correrle. la satisfacción y niebla les contestó, amigos, ahora no puedo y la lucha tiene gripa. Mejor llamen a su nube voladora Goku se vino de China junto con el maestro Rochi. la vacuna. Volaron los Power Rangers rumbo a una aldea. En el bosque se murió Papá Pintufo Cárgame el lecho a su gato. Eh, utzi ditugu argiak biztuak, jungura izatzak, luz cara Bye bye. Ahora y Power Rangers, oso una caca, ahora, tío. Volaron los Power Rangers rumbo a las Torres Gemelas. Mataron a Donatello, el de las Tortugas Ninjas. O sea, da como... Hostia. Mexicano. Mexicanoko Con jatorra. de Jatorra eh, Tex-Mex. Este güey esan. Trikimex. Gaur ez eh? Zer? Kaza ez dagoela Y ya da. Bueno, ez tú. Jugar iru, moske perroak Moske, eh, euli txakurrak <laughs> Eta gare lengo astean bezala Este zebolleta eta keko berez Etortzeko aza, baina ezin izan dugu aste honetan ere etorri kafrak Gaur egin un saio ofizialista, berez Saio, gaur egin gaur saio ofizialista, berez, gara, gaur da Ileko aste eh, azken azteguna, hasi Asi gara aldatzen, baina bueno, lasai Lasela, ze, 2000 eta goita birako ingo dugu dena Dena superongi eta bere garaian eta hori guztia Seriotasuna, baina pixka bat, eh? humore puntuak egin eh. O aldrebes, umorea seriotasun puntu bat egin Eta egin nola gehiatu baina horrako zerbait zan Ordun hori, ez dakit, eh, kafrari beste musu bat, handi bat, lenguazteko berdina Minion ja gaur ja pintalabiosakin, osea <laughs> Musu pintalabiosakin ja Eh, Spain. Me lo Me, a Zapore aquí Me lo hizo a Zapore aquí Spine Muchucas Spine Muchucas Beco de España o Goico de España A los calores aquí Bueno, España digo. si que ojo España España España Gora España <laughs> España Españaren aldekoak. Bai. Baina Espainaren aldekoak, eh? Espainaren, eh, eh? Ojo, Ojo, ojo, kuia <laughs> Ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, A ver, bueno. Fui yo. Esango, esango nula. esango eh, Hori, eh, kafrak etxeko lanak ditula. Ia da. Ie eh, prestatu dizkigu... O prestatu... Zea, erratxa material ona, eh? Bai, bai, bai. Eh, bai. ni lehen egon nahiz entzuten pixka bat. Eta oso material ona. Ha, ah, bueno, baina... Eh, prestatu ditu kuña serio batzuk Eta gero kronika batzuk, eh? Bai, kronikei sarrera ematen diagu? Eta dura handiko entrenarien guruko... Ez, hau... Baina ez spoiler, ez spoiler. Ah, bueno, abidura handiko entrenako kronika bat, baina dia, hogei minutu dia. Hogei minutu, jartzen dugu? Venga, entzuleo, prest... Hau kaka hona da, eh? Badara mazki gu... Oen txarte zan kaka zarra... Badara mazki gu... Baina kaka hona, ja kaka freskoa da. Berro gehi, minutu. Eta bost minutu, bueno, ongi, guaz, ez? Minutu, estela jazen dugu... Ba, e, eman sarrera, eman sarrera. Ematen diot? Ba. Kaixo zintzirikatuak, ertziok irratsaioan zaudete eta entzungo ez zuten hau izango da azaroan zehar HTren aurkako ekintzak eta ekimenak eh, burutu izan direnak ba, hoien berri izango emango dugu hemen. Eta hasteko komentatuko dugu urriako gaita barrean abiadurandiko trenaren aurkako mendimartxa bat e, abiatu zala donostitik bukatzeko gaintxurizketan. Guk parte hartu genuen oarsoaldeko zatian. Eta eguerriko amabik inguruan, zamalbiren dagoen egiburu berri inguru hortan, han bildu ginen Belen Borda e, baserri inguruan, em, bertako bizilagun batekin, eh, kaltetua izango dena, kasu honetan, bueno, espropiatua ez dela izango, baina e, han izan genuen elkarrizketa bat berarekin eta inguruan zeuden beste lagunekin, ba, informazio elkartruke bat emantzan. Segituaren entzungo dugu hori, baina baitare eh, azpimarratu behar dugu, beste hainbat leku bizitatu izan zirela, adibidez Andon, Antondegin surfolatu artifizialen proiektua egin nahi den eh, tokian, ba hor informazio informazio hasozan, baita ere Zentolenetik Oihartzungo alkanpora geisten han ezautu genuen, ze batzuk ez genuen ezagutzen, bertan dagoen Amazonen pabeioi erraldoi bat. Balakigu beste pabioi handi batzuk lamarrenen eraikina dituzela, baina balago bat ezkutatuta, e, bertati pasa eta hortikan e, ertzainaren super mega kuarteletatik abiatu ginen gaintxusketaraino. Han bertan, ba, ezagutzeko, ba, zeinpaktua izango luken abiadurantiko trena. Horentxe jarraian, entzungo dugu, Belen bordako em, bizilagun batekin e, izandako elkarrizketa, eta bertan aukera izan genuen ere bai, hainbat informazioa elkartu elkartukatzen. Eta dizuten abisatu ez eh, zerrez, diputazio udala inorrez. Ez ez gainea berta junda, eh? Da, ba, abogatu egin Tomasekin da egon nunitzen, a ber, informazioa, hola, iskika, ezer, ez ez, ez da, ez zerta, da, Osa, e, eh, eh, historia guzti jau dago erabat e, eh, eskutatua bezala, mm. ibili dira. Oso ibilia. eskutatua. Oso eskutatua. Zatik, leheno itxia txago leiteko eta diputazioak indazean ibili ginean saltzan, da relazio pixka izan duzen. Bai. Eta relazio hori aprobetsatu ez, uste nuen zerbait, zera, ateako, zela garbila. ah. Ke ba? Nada. Nada, nada. Nada, nada neonek, neonek aldetuta, haitxu, baino leno izan du enuntzea, ez da baita terrenuak nola harrapatzen zituen data. Guk ez dakigu, ez er, guk ez er estu da guk ez du ez er sartu nahi, esku ez sartu nahi hortaz, hortxe. Ez dakigu ez er. Baina suposatzen da hemen hasiko direla egiten zerbaito. Ze denbora dago, noiz etortzen dien, no? Kontestu oso baldintzatua dago, Europatirako baldintzatua. Eh? Hau da, abia dondiko trena egiteko baldintzatu alago, haber zer nolako txerto infiltrazio ekonomikoa diren edo estien, bueno, oen txortan ari gara itzen egiten, Madrigo Estado Espainoleko horre kontuak, mm e, eh, Baskongaetako edo Euskadirako hainbeste euneko, uste dute, euneko inologeia dago bideratuta, abia ondiko trenarako, ez da? Gipuzkoan bai, euneko inologeia. Ez da? Bueno, ez eh, onartzea edo ez, e, bueno, baduzer zer egiten duen galderarekin. Osa, osa noiz, badaude zenbait baldintzak, bueno, baldintzatu egiten du obra guztia, hau, ez? Baina bien bitartean politika politikoek aukeratzen edo ez e, bitartean e, eh, nola bai fomentok, badugu fomentok eh, bere estrategia, bere eskemarekin e, jarraitzen du. Eta, eta bien bitartean, pues badago e, hau bezalako erritarrak, e, erabat desinformatua daudera eta momentu batean desjabetu itxin dute edo espropiatu ere. Eta agian, nizona honen kasua ez da izango, baina beste hamaika kasuak izan ditugu, e, Donostia irun e, Renferen e, zea, e, e, e, irugarren e, lerroaren e, zenbait modlake, horrein egin dituzte, eta horren ingoa, ba, zenbait de, izan dira. Horregatik guk egin genuen lezon, horretan eta jartzenen, dezhabetze horien aurrean, pues bueno, presio pizko bat, ez da? Mm -hmm. bueno, e, e, zea, egiten duen galdera oso, joder, ni bainetik, ez da eh, Igual, ozera, hau egon duzen, duela urte pare bat, eh, jende aurrian, sozio publika, eh, alegazio epe bat, justu udan, mm. eh, tarte bat ola laburra, bai, bai. eta ez ditut erantzun. Mm. Eta, bueno, horrein ikan dago, estudio fazian. Aurre kontutan, partida bat eh, sartu dute, tramuntan, eh, azkigarra lezo, estudioak egiteko. Estudioak egiteko zela, da ba, proiektua redaktatzeko, e, eh, eta lanak egiteko, eta guen hortan nahi dia, eh, pasatu gara toki batzutan eh, egin ditutenak, hemen ere bat, hor pixa bat aurrera go, igual azpaldi egin zuten, baina bai dago hor kata bat egina, eta guen nahi dia lana, lana horietan, baina duela 2008an, e, arantxatapia, e, zailburua eta e, abaloz ministrua, komentokua, elkartu zian, eta egin zuten kronograma bat. Ba, bueno, e, denboretan, e, pixka bat, e, adostu zuten, zein berzio egin eta hola. Eta beraien arabera, segurazki ez dia beteko epeak, porque ez dia e, normalen ez dute betetzen, baina esaten zuten tramo hau, 2008 an obertan hasi. Claro, horrein ikan, eh, gobernuak ez dio eman onarpen, onarpena, ez? diago fase batian nola, eta, eta gian jarraituko dorrela, baina, baino, bea, jarraitzen dute, eta baita ere, eh, frantziakin, oza, hemen nire jarraitu gero, eh, frantziakin lotura egin arte, ez dago horrein ziurtatua, baina dute Macron ere azirala aurreratu nahian, ze aziran frantziak esan zuen, 2000 eta goita mar arte ez zuela ba, aztertuko, bueno, aparkatuta galitzen zen eta hori dudik, ba, guan, pues hori, ez, ba, eta bueno, jarretzen dute, eh, eten gabe, ba, obra nuz hasiko dian, ba, jakigu, edo eta, baina, haidia, aurreko lan horiek egiten, eta, pos, zaiatu, berda, ba, eh, estopatzen, ba, tra, eh, tramite guzti horiek, edo, eskute aurrera, edo, oza, sea, dakit utzein berrian, haber nuen sartzen eskabadorak edo, ba, e, orain da momentua, ba, ba hori ez. E, eta udalak ere zer egin handia dute. udalak beak kontrakotasun bat adierazten badute, ba, ze, egin bat izan izan, eh? Ba, detalle bat, eh, informazio iguru. Ez, da ez, ez, ez, ez, ez, ez, hori ez, informatzei gabe. Ez, gauz bada, isiltasun, isiltasun lan adakatela eta bastertu, galdera guztia bastertu, Ta, junde ila jendia aldun lekura o nahi dun lekura eta beha nahi dutena gintzatela. Ah, Osea, bai. que udaletxiek ez dula ezer nahi, ez gukin da ez bestiekin da ez bestiekin. Gauz bada, baina bere herriti pasatzen dei, iozin gauza, bai. baitu beri bat, bai, ez dakit. Bai, gainekua balin balitz. Bai, gainekua gaineku hau alin balitz, Orduan or bai, benefizioak udaletxia ditu. Bino, azpitik handi juena ez baito, eta ez da, nun, txupatu dik. Bai, esan nahi hori, ez dela egila ez dakila guak. Claro, pentsatzen. Udaletxeak zaidana, sartu Bino, Tomas. ...rekurso hona dira, hori hartzen okazua izan bai. dut, Eta orduan, izin du esan, bizilan un bateri, non pasatzen zaion azpitik, horrelako proiektu bat ez dakila zer pasatzen den esan. Yeah. Be, da, bere herriko jendeari ba, prestatzea bai alegazio, bai laguntza, bai. Mm Naiz bere proiektu ez izan, bai beste gauza da. Ez? Yeah. ardura da. Ez da gure ardura informatzea jendeari. Guga biltza, beraiek ez dutela lako baina hmm. beren lana da hori. Eben pixka da, zer di juen, eta ze alturan di juen, da arazo handila. Bibrazi joik eta espalin badago, aizkenien bakiz, esan guten. Horrengatik ganez jarri, zetitarteka bibrazi joa balin badago, konponduko gea, takitxo. da ta Bino indagio ez baita konpontza. Bueno, Belen borda ez dago nien gara zorik. Ea, ez nahi dut, txortan edo dugara gara egibarren, basarrian ez? Eta komentatu dugu, hortik bera, 6 metrora pasatzen zala tunela. Bueno, Belen borda, honen etxia, hemen dago, eta bota, bataz beste, izango dira, ogeita mar, ogeita mar berroi bat metro. Sí. Gutsuna bera. Ba, ez Beraz, teorikamente, <laughs> paso. lasai egun zaitezke. Bai, lasai, bai. Bueno, horrein dugu elkarrizketa, eta bueno, konklusio moduan, ba, ba, hemen ez diputazioak ez da errenteriko udalak ez diela informazio ematen bertako bizilagunei. Ala, ala salatzen du e, bordaboka, belen bordako bizilagun honek. Udalak ez dula ezer jakin nahi, bereiekin, Eta entzun duzuen bezala, hainbat kidek aipatze, aipatu dute, ezinezkoa dela udal batek, ba, bueno, bizilagunei informazioa ukatzea, ze, bueno, esatea, ezakiela ezerrez, bere lurretatik pasako den proiektu baten inguruan, gainera gogoratu behar dugu, errentegirako udalak, adifekin sinatu zituela akta horiek, berez ez bazekien ezerrez, zertarako sinatu akta horiek ez, hori da, hori da han bertan, ba, salatu zana ere bai. Gero, bazkaltzeko unea iritsi zanean, aukera izan genuen, duela amar urte, Barzina Nafarroko lendakaria zenean tartazoa jaurti lagun baten testigantza izan genuen bertan eta bueno, kontatu zigun anekdotak eta eta bueno, pixkat ba, nola, nola bizi izan zuen momentu hura eta ondoren ba, jasondako baitare errepresioaz eta mehatxuak azkenean isun batean geratu zirenak. Eta HTren aurkako ekintzen kronikarekin jarraituz, abenduak batean, ikerlur enpresaren aurrean konzentrazio bat izan zen, eta atxeteren aurkako movimenduko kidek bidali digute oarra irakurriko dizuegu. Martutene, eh, Astigarraga, Orere eta Oihartzun eta Lezoko hainbat bizilagun, zu zuatzu enpresa parkean elkartu gara gaur. Izan ere, Ikerlur enpresa gure herrietan zundaketa lanak egiten ari da, isilpean, ilegalki eta engainu bidez AHTaren ibilbidean. Astigarraga lezo, AHTaren trazaketa berriak altetutako udalek zein hainbat elkarte eta norbanakok, jendaurrean jartzeko fasean alegazioak aurkeztu genituen. Alegazio hauek ebazteko zai gauden bitartean, trazadura honetako hainbat lekutan zundaketak egiten ari direla giaztatu dugu. Are larriago, zundaketa hau naita lizentziari gabe egiten ari direla egiaztatu dugu. Lan hauek beraz ilegalak dira. Ikerlur enpresak lan hauek kontzienteki kanpo egitea onartezina da. Izan ere, udalen agintaritza ezikusi eta gutxi estendu. Hain zuzen ere, indarrean dagoen legediak esleitzen dizkien erantzukizunak aplikatuz, legez kanpoko obra hauen berri izan dutenean udalek geldiarazi egit dituzte. Udal lizentziari gabe lan hauek burutzea larria bada, are larriagoa da udalen partetik gelditzea gindua jaso ondoren berriro ere toki berean lanei berrekitea. Horixe da, zundaketa geologikoak egiten ari den ikerlur enpresa oi hartzunen egiten ari dana. Ekainean, Oihartzungo udalak lanak bertan bera uste agindu zion eta berriro ekin die azaroan, udal aginduari muzin eginez. Bigarren aldiz, eten behar izan ditu enpresak lan horiek, udalaren gerarazteko agindua jaso duenean. Ikerrur enpresak ez ditu naita ezkoak diren udalbaimenak. Are gehiago, hauen eskaerarik ez du tramitatu ere egin. Beste hainbeste gertatu da beste udalerrietan. Astigarragan, adibidez, herritarren abisua jaso ondoren udalak zundak eta lanak geldiarazi ditu. Bestetik, lurjabeen jabeen baimena ere derrigorrezkoa da lan hauek egiteko. Ikerlure presak, kasuen askotan, ez du informazio zuzenik eman. Zundaketa hauen helburua eta lizentzia falta ezkutatu du. Garko konzentrazioarekin ikerlure enpresa gure herrietatik kanporatzea esikitzen dugu bai eta AHTaren proiektu berri hau behin betirako gelitu eta baztertzea ere. Beraz, berriro ere bai, ikusten ari gara, nola, beraiek legea baitare saltatzen dutela, behin eta berriro. Ikusi izan dugu, kasu askotan, hemen inguruan, eta, eta bueno, Euskal Herritik kanpo baita ere, Gogora etortzen zait adibidez, jaizkibel mendian, zundaketa ilegalak egin zituztenean, tan baita ere, ba, laguntalde bat eh, abiatu eh, agertu zanean, ba, bueno, bertan zegoen enpresa bat, e, ba, baimeni gabe, ilegalki, zundaketak aurreatzen ari zirela, eta agertutako lagunek, ba, ba, bueno, azkenean, ba, muestra guzti horiek lurretik bota zituzten, eta deusestu zituzten hau salagarria da, eta, bueno, espero dugu ikerlur enpresa honi, ba, bueno, batoke handia ematea, eta espero dugu zerbait gertatzea, baina denok dakigunez, normalean olako kasutan, ba, ba, nada, ez, da, ez dela ezer gertatzen, normalian. Bueno, lagunok, pues, horreaino, abiadura durandiko trenaren aurkako mugimendu eta ekintzen informazioa, espero dugu urrengo jabetian, edo urrengo urtean, ba, informazio gehiago izatea, kongo gara informatzen, zintzilik irratian eta ertziok irratsaioan. Bitartean, ondo eta orain entzungo dezuten musika taldea karratua borobila da denak balio du abestia. xabi xairu eta xalau Hertziok, hertziok, hertziok, hertziok Ya hasta aquí se... Zer, tatzea. Hasta aquí se pasa, Udel. Jai, zude kite ríes. Zuzeneko gauzak ituka hauek. A ver, eh, jarriko dut hemen. Ze, ze lup nahi dezu nahin? A ver, eh? Zuk, ze lup. Au? Ez, ez hau ez. Au? Au, au, au. Edo de chill. Zina de chill. Pum, pum. Mafia De chill agian pa las noticias, ez? Eh? Bai, igual lo beto. Thank you. dakat kaka ona ya ere. Sí, tú dices eh. La ba, kek que kaka kaka mm, gaur egon naiz kak artean, bueno, material historikoa a pizkatxukutzen eta ez dakiz ikusi herriko elkarte batek egin dut zuela bere garaian hitz goxoen leiaketa kitzikarria. Ah, irakurri ditu tú. Se eh? que. igual o ver en agma, ekarri como tiene que ir que bat, ba un pues es que usted Xenpelaretxean hor e, Madalen kalean jarri zituzten horlako ba estan moduko batzuk, ba pertxoekin eta jendea espontaneo pasatzen zana, ba e, iteko ba hori e, e, piropoen moduko bat eta jarria jartzen jarria jartzen jendea jartzen zu ba hori txorradak. Ni batzu batzuko sonak, eh? Zagit, Hor adibidez, hau, ez? Eta peskan hardcore batzu, beste atzu dira, xinploiak, oi, da. Errenterian bizi naiz eta, jetxi zaidazu brageta. Oh. Hau da, hau egin dute hemen, xenpela argaixoari egin diote, anabasa bere bertsoakin. Hau da, ez, urretxu harrari egin zion bertso bat. Eta, errentia bizena izeta, etxi ez edu, brageta. Siento mucho. Me he equivocado y no volveré. ¡Hombre, Juan Carlos! <laughs> lo siento mucho. Agure, bai, lo sentimos mogollón. <laughs> fragatazo ese que diste tú, tú, chaval. ara! Lara Joder, este, chori bat. Eh, chori bat. Chori bat, chori chori Pepe cuavo, kala choria. Gaviota. A ver, a ver. Ay, Eh, Bestea da oso sinploia, batek bate jarri zuen. Itzu gozoen lehiaketak itzigarria, eta bende, ba, ni puta idea. Pues, vale, pues guai. Ja, hori vale, ba, jarri, da, ez? jarri ezer, bueno, aizu da. Beste, ez? Piropo mota de gente simplona, ya está, o sea, sin más. Pero va badago oso bat, oso ona, lore bat, lore bi, que te den por culo a ti. eso Don Iván Eko izan Ay, bai, Don Iván Eko bai. jandea dago estudo, ¿eh? Ojo Ayan, ¿al tú has hecho una vez, Creo que en la endogamia Ya está, que chido, pichica Oli zain gure lagun muskullu <laughs> Oli da, gure, josto yo berría Soñu eh, kistika garri eh, Lanzado de bai, eh? A Esto lo abrí, tío Veste bata, eh Bueno, yo soy Caserío Charaspicúa. Está, tipo A. Padre e hijo, a mí avisando me llevaron a ver si podían limpiar ternos. y después municipales y otras más también dando por qué andaba a mí y poniendo denuncias. Tirar chabolas y todo querían. Aquello y conseguimos pero otras cosas aquí tenemos y todavía no terminado y todavía están Ovejas, eh? Bai, bai, También, igual, da, udal bat estaba udal, udal bitza a ebarreko udaletxean. Zaten dugu hor, de loop, ¿En nuevo loop. no loop, txabada, gure. Kasterio, katxarazpikua, olako zerbait? Oye, ba. Gaizoa que tenía problemas con el vecino, Udalechiakin. Bai, es visita alguna aquí, afera van ikiko eh. Aquí otra vez reunión. Movida, bai. Esos arreglos. Tu sila. Bere visita alguna, apurtu zillola, chabola bat, hasta aquí zeta bakiz. Eh. La chakurra el día, bai, bai. Chakurra, no sé qué. Ta joten da. Hor eta Udalbiltzako flipatu, eta tipo da una sinso ni cadea da. Claro. El eh, pobre hombre. Usted, este este es. Ez euskaraz. Baina, egia da kuriosoa, ez? Gu oso irri, irikoa gea. Bai. Ah, bueno, eh, jarraitu irakurtzen zeak. Gero, hago beste bat. Ez? Batzen du. Merino zurrupatu N pepino. Como? Merino. Merino ah. zana horretako alkatea. No, bai, bai, bai, eskiste, bai, bai, bai. Merino zurrupatu N pepino. Imaginatu noizkoa den... Eh, de jaketa hau. Ni jarri de merino edo meorino. Zaki zen, zango den beto. Meorino, ostia, oso, ona. Meorino de la rica. Eta gara dago bat, ardoa, zerbeza eta txakolina. Zubai, zehala, neska, piña. Piña jartzen du. O, efe ba, efe ba, eh. Fina, fina. <laughs> Ah, fina, eski, bakizu zer esan diatega, oz justo. Ez, atzo esan zidaten. Lagun bat, ira, justo bai, aizpa honen laguna. Ara. Osa, la... Bueno, oren lagunen aizpa, oren lagun aizpa, aizparen lagunaren lagunaren aizparen lengusinaren birraiton bir bir. Bai, bai. Te pio, te pio. Ba, berak esan zian esan omen zutela piña jaten batin badezu zure edo jendearen eh, organo reproduktoreak ondo ondo e, eh, zaporeona daukatela. Bueno, ni orain piña ni ez jaten. Ah, bai, manda manda piña. Ya piña, piña grande ya. acá, ¿Tape honetan badago mandarina, matxak Eta piña, piña eta, Piña bai. piña pixka bat zeon Ba, hoxe Clementina Clementina, Clemente me dago Gurekin dago, Javier ah, Clemente, bai? Oye, joder, reinaretan, chupa, chupa, música! Chupa, <laughs> chupa, música. Chupa, chupa, chupa Ai, ama Ai, ama <coughs> Ai, ama es gara, atera bukle ontatik besteren bat irakurri? Bota. Eh, ira, nahi zu irakurri beste bat? Edo, a ber, eh? Mendakugu eh, beste mierda bat. A There ber, is eh? no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Bla, bla, bla. Da, ba, ez zein den, ez? Markatu, zebuieta, ia. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. A ber, eh? Dako, beste, beste bat, a ber. Gure laguna. A ver, Nunca da, eh? Es que Eh, Suecia. Ikea bezala. Bai, bai, a ver. Ba, ki, nahentu segundu batez, bai, lagundu nahi dizu, Imaginatu, larun bat da, diskoan zaude, zumito bat hartzen, lasai, <laughs> relajatzen, baina de repente, kani badator, argala, kapela du ere, zorrotxa. Vale? Oso txulo, zure Hola, gana, ator, du, bai? Euskal, barra, kani. Okay? Lasa Ikusi diazute, da, azpiazu. Bai, zer gertatzen. Astian ziar, gogo zaude entrenatzen, baina Bai, da, kiston pertsona gira, eh Olpatu nahi di, zuzer gingo duzu Lasa, jartu Hori da, hartu dudan beste bat Ja, hau... au Jende asko segite jo, tipo horri, eh Beste pertsona bat Euskal ekonomiaren askundeak aurre ikusetako Desazile hori Desa, ez da, reza hau, eh Desa, ze oh, Desazile hori, eh, ze Desazile, de, za Ze, Desaceleración. ¿vale? Desaceleración. Desalao. ¿eh? Desalao. Desalao. Desalao. ¿Qué salao eres, tío? Salao. A ver, a ver, venga, ¿Bestelat? Te lo juro, ¿eh? Eh, que dice que saquemos la pistola. Creo que no soy secreta, ¿eh? Tomate, ¿para qué se saca la pistola? La pistola cuando se saca pues, para, para que la saca para enseñarla es un parguela. Hoy hoy, declaraciones Declaraciones de Orri egontzan, noa da, rabe bat hor, peruren aldian, astigarra eta horretan artean, hortik anateatako Hor egin ¿era irakurri beste bat? Eee... Zuen, eh? Indiana Jones bazina, nire griala aurkituko zenuke. Hona? E, eh, kalifikatu dut zinefiloa. Zinefiloa. Da, ah, zinefilo, horretar zinefilo bat. Berez? Hor no nola ditzen da el elkartea? Os-os zinema, zinema kluba edo. O, o, zine, ni on zine ma ditu dut beti, baina ez da oz zine. Nio nahiz e, beraien proiektzio bat, proiektzio batean. Eh, Nio nahiz irua da izo. Ostia, me, me superas. Oh, no. Pera. No, mina, pera no tengo pa comer. Ez da kastu Eh, ba, e, Olas batean, agertuz ditzaidan, Udarea deitzeko iru Iru moduak Balak ezkizu? Bota No? Zuk erantzun? Peralta, hori ez arri bat. Eh, bai, bai. Da farro, ba. No dira por dudio txikiri, eh. Erori, eh. ah, bai. Erori zai patata bat. Eh, eh teklatura. Patatilla. Bueno, horri, horri patata deitzea ere, bai. Ah, ah, eh. Que asko, tio Ah, eh, venga, eh. Eh, udarea deitzeko irun modu. A ver. Ah, bueno, mierda, ya sande de bat. Udarea. Udare, ah, vale, vale, ongi. Udarea. Zingue, Pera. Ez. Madaria. Ah, bai. Aneaitearen ah, lagun bat badari Udarea. Madari. Madaria. Eta bat falta da. Txermen. Txermen. Nun esaten da hori. Txermen. Eh, elu jarren. Madari, bizkaia... Baina txermena da, udaren mota bat egaten du. Txermena, pera, pekina idultzen. Eta madari abizen, bada, eh? Bai, madariaga. Claro. Claro. Ah, bueno, Karo. Bueno. A ver, beste, beste hitz bat. A ver. gea, eh, gara iztegira. Vale, a ver. Ostra, jolaztu barret de... Eh, jolaztu barret egunean bein, Ah, venga, va, bota egunean bein. Egunean bein. A ver, va. eh. Zagarra... Nik ere aterako dut eta egiten dugu biok. Eh, betxo, bakizun dola esaten dan... Mira, eh, bilatu dut zagarra, a ver, eh, beste modu bat badagoen edo ez deitzeko. Eta zagarra da, bakari zagarra. Baina, Badakizun dola esaten da manzana. De, mi casa está dos manzanas más allá. Ez da git. Hori ez da sagarra Etxadi. Ah, begira, hori denekien. Ostra, etxadi. Etxadi. Eh? Echadi. Bi etxeditara, hiru etxeditara. Hori bai, badago hemen. Gero eh, eskubi lau etxadi ezker. Eh, aurrera. tabako maine, tabako makinetan eh, bai. Bai, bai, eh, jartzen du, etxa dinero. <laughs> Pero etxadi, eh, ba, era eh, erabiliko dut, eh? Adibidez, hemen Alamedan bi etxari daude. Eh? Eno, bakarra, Alameda da etxadi. Etxadi bakarra da, nik uste. Ez bi, karo. Alameda txiki ere bai kontuzan bat dugu. Eh, karo. O iru. Karo, iru, iru, iru tu. Zein. Dago. Ah, bueno, eh, eh bai. lino. Lino da etxadi bat? Bai. Eh, lino, Alameda eta Alameda txiki. Iru, ez? Bai, mi Alameda eta Alameda txikiren artean dago... Eh, eh, Senpelar kultur den da Bit Eta hori beste bada da. Ah, Ojo, ojo, ojo al dato, ojo al dato. Egia da. Hor dira mini etxadi. Mini, mini etxadi. Etxadi ez talda... Abizan bada ere. Eh, Pagadi. Ez, etxadi ere ez da erriko... Hori ez da herri bat, etxadi aranaz. <laughs> Txarri. Zer esan dira zuen egiteko? Ah, eh, egunan behin. Venga, botatzen dugu pionak. Zule nengo, venga. Egiten dugu aldi berean. Ez. Bat, eta gero bestea. Bueno. Bueno, vale. Bizkazka. Baina, o sea, da, gure... Cabrón, egiten dut ninderiak lehenengo. Ah, oia da, entzulekin entzute. O sea, bestela, bilak batera da bizkaz, kaos, eh? Ba, entzakit. Zein herri aldeetan dago Fustiñana. Nafarroa. Nafarroa. Iesaren nazio horteko eguna. Ze urtetan dian astuikatu zire lehenengo Ies kasua munduan. Laro gita bat, laro gita bost, laro gita mabi. Laro gita bat. Eh, laro bost, tadia. Bost, bost. Eh, eunda berrogei, eunda berrogei zatizazpio, gita bost, zogei, gita bat. Onda berrogei, zati zazpi. por... Vale, zein er, frantzia. Irudian zer agiri da, gehien. Eh, katua Salilla, o atia eh, katua. Itzekin mikrofonari, eh? Zer da, eta ben eh, irudi bat, hola... Txapin de Juantar, Peru, Txirako República, Republika edo Rodas. E, Nik china Txina dela. Mutili zitzaidan, neskei, Zitzaigunan, ah, zitzaidanan, zitzaionan. Zitzai... Ba, irugarrena da bigarrena. Nik hiru horrena uste. Zein herritako da argazki hau, argazki bat egeri da, eta hori da, hori da Urense. Urense? Bai. Nen dago euskal itxak, hori donosti jan Pero era Baina, erakurri? que Yolanda, entzule... barkatu. Entzuleak! Barkatu, ia da. Jolanda Arrieta ze bat urte beteko ditu aurten. 72, gita 76. mezortzi, Hm? Ah, ezakit. Ezakit, iruro gita A ver, Eee, sortzi amarretik! Sortzi? Bai. Zitzai da, neskei da, zitzai honan. Eta Jolanda Rietak irurogeita bi urte dazka Bestela lagustiak? ongi. Espropiese, espropiese. De espropiese, espropiese. De acuerdo. Ondo? A ver, eh, se, IES arena ondo zegoen? Bai. Larogeita bai, bat. Bai, larogeita batean. Gizaren... Eta herria, zer izan? Donostiko... Esan duzu gozat, donosti... Donosti... Eh, donostiko itxas museoa, ea... Osa ez, itxas museo bat agir izan, argazkian, itxas museo dago Bilbon eta donostian. Eta ziren argazki bat zan, eta donostiko... Bilbon deke itxas museoa. Bilbo? El puerto de Bilbao, anda, no me jodas. benetan. Eh, Ibai irizen da bilbao Anda, anda, anda Sartzen zin barko Zikutu parruaino, ella da? Zikutu potroa, kanta. Zubizitu zan, ni baino gehiago, zapak ez duongi. Ere, joko izut pixkat mikrofona. Eta horretan zan argezti bat ez ikutzen zan donostiko portua. Zentatu ba, bestela. A ver, a ver, ba, ba, ba, ba. Ba, ba ni, Txekorra, eh? txekorra, bai, tonti. Ostra, txekorra! Eh, gero, eh, ingo gauza bat txekorrakin, gora razi, bale? Bale. A ver, eh? Iru, bi, bat, bat, Uts. Nola egiten da agazkiko instrumentua, eh, triangulo bat agertzen da. Nor da? Eh, Antonio Banderas, bai, diagunero, diagunero, desberdinak. Jo, oh, ah, zein da desberdinak, justo, tokatu zait, ez da, Monster S.A. zuzendaria, zein da zuzendaria de Monster S.A. Takit. Argazkia, zer da, argazki bat? Bai, Monster S.A. de kien ez? Di, eza eh, pixar. Zein, zein dago gestaze, Nafarroa bera bizkaia zuberoa. Gestaze? Nafarroa bera. Suena a Zubero igual. Gestazio. Bueno, va, zuberoa. La fravera. Está aquí. Espera, voy a dejar ahí, verá. Zubero Tani Otza. Zuberoa Tani Otza. Chiberrut, chaval. ¿No lo quieras si suen bici Nizano Mundo Andiburua, la loquita más allá? Arqueiz Cano y Manuel Elías y Charo Borda. Borda. Zine eragitak, eragitak kapaten du egun da amar. Hau. 60, oh, 60. Ah, ez gaizki. Bueno, ah, ondo, ondo. Oh. Ah. Iesaren nazioarteko eguna mila laro gehietan, bueno, hori, identifikatu Ma. zenetik zebat pertsona hil ditu iesak mundu osoan, ostra. Amaika milioi, berroge milioi, bikoma bost milioi. Bikoma bost, ne ustez. Desde el 81, gutxi, eh? Bai, igual berrogei. Eta amaika. Berrogei asko da, eh? Amaika zema, milioi. Zema, amaika, ba, jarri amaika. Uste, aian berrogei, eh? Ez eh, herri da, errenteria, egueiz barri edo lekei, tio. Oh! oh! Ez da oso, da horia herri, así que egesi bar, porque da dena sekano. Zortzikoa, eh, bai! empate. La la la la la. La la la Lero lo le lo lelo lo. Esta aquí se bata checa be. Que tú es que le egonda men kiko probatzen. Bai, ditut disquete pila bat. Ta que no atera información. Eh? Es que eh kontuz, eh, CD kin eta. Kade edo CD-ak Kade, ya, bai, lengua dantzak esan zen un kade egia da Eta kade, leku askotan jartzen du euskaraz kade dela Da oso afrikada, eh Eta super Claro, CD da, C, eh, ez da euskaraz existitzen Eta, laro aia markadan edo Garbizta eta sonaren eragilez H, H na bezala, jartzen du nizuna Bai, K, ba, ba, elkarreko CD askotan jartzen du kade Fijote zaitez Horein, azten ba, dela durango komasoka <laughs> Egiratu Egan diogu gure lagunari ekarizketa bat atxeena kontatzeko Zure, zure laguna dena Kronika bat ingo dugu horri buruz, te parez? Vale, Bai, Atxeari buruz Hori da, nik hor flipatuta geratu dintzen, e, eh, pesatzen un horiek ez dira lasistitzen Hori da, spoiler, urrengoan azkeneko, azkeneko ertziokean, urteko azkeneko ertziokean kontutuko dugu Bai, ah, ez eh, historia esan ez du? Ingo diot ekarizketa bat Vale Bueno, minon egin entro bat, zerri buruz, eh, pixkat? Ez, ez, ez, atxeari buruz atxe diburuz, atxea euskara. Euskera eta atze. Atxe. Atxe. Atxe, atxe, atxe, da horretako musikari eh, bat, ojo, eh? <coughs> Piano jolea, bai. Piano jolea, oso una. Egiten du... Atzerkian ere, atzerki gintzan ibiltzen bai. da, bainera ere, ez? Bai. Bai, hori biltzen da, ni esenen ez bat ikusi dut, pare bat. Dike bai. Bai. Bai. A ber, eh? Kukailekun ere. Ze, kukailekun. Zer da, Zerrama? Zerrama? zer, eh, pues, ikusten duzunean rama handi bat. <laughs> zer rama dau? O zer ramadam? Zer rama da? <laughs> zer ramada da zerriaren emea. Zerri berez da arra. zerrama, rama, zerri eta zerrikume ah, bai? Bai? Ostia. Zer da behorra? Bai, hori banekien nik. Hori ez da behitxiki bat? Ez. Behorra, zaldia, moxala. Hori, hori, hori, ba, asko animalien izenaz eta nomenklaturaz eta asko daki lezoko lagun bat e, Azten da atik eta bukatzen da errekin, eske bere izena oso ez daute asko bera bezala mm. Lezon kontatzen maduzu izena, ba. anonimo, vale, anonimo hau eto Eta berak, azte artea. azte artea hori da Bai, eta, bale, bai, bai. gu ezagutzen gaituenak badaki izin dan Baina honek dakizki asko, ba hori animalien izenaz eta Eta, karo, adinean ez, txekorra, dakizte behia, ba, Ba, nik, nakutxuz eh, eskoltiko irakasleak. Ba, bai. Ba, eskubinak, hemen dikaren, eskoltiko irakasleari. Oendekan entzuten dute, zure irek? Aldatu nintzen, klase. Ah, traidor, traidor. Zerram, hori, behorra da jegua, zaldia kabaio, eta moxala da... Hori, eh, zaldiaren... Bueno, zaldia eta behorraren... Eh, kumea. Mosal. Mosal legea. Eh? oh! Mosal <laughs> legea. Mosal, eh? mosal legea. Gero, a, aria. Bueno, es es ez Hori da, eh, es du, hauntza ez? Ez du berezkoa, pero... Ez da hauntza, eren eh, zerbait, zontikoa. Ez, ez, hauntza ez? Ez, da... Ardia, aria eta artumea. Hori da, hori da, hori da. Eta gero, bildotxa, bari zuzen da bildotxa. Uh -huh. Da, arkume bat, baina bainik dagona ama mandatzen. ah! Vale, vale. ez dauka bilotxaren zerbait, eramaten du, arropa bezala. Ez dakit. Bilotxaren da ol, olentzero. Olentzero ez da vegan friendly, eh? Ez, san. Bueno, agian sintetikoa da, gaur egun eroskin igual ez edozi du arropa. Eroskin saltzen dute askotan, gorean gabonak iristen direla, saltzen dituzte hor, Txapelak eta ez dakiz ez neko dago, bai, hemen dago gara gara gara gara Zebolleta hemen dago gara gara gara gara gara Aurum Iberika, Pilsen, hori noa, hori noa Eta etxo ine, eh, nik botako dut, botako dut Bestela jarri jarri kanta bat Txoe, eh, bai, botako, eh, baltaz ezkit lau animali bai. Zer da, ah, hau, hau, errexa Antza, akerra eta antxume Antxume Eta gero, zer da Oilanda Zer da, nola? Oilanda Oilanda Oizu beroa eta horlakoa, bai, bine, oilanda Oioa, oiarra eta gero dago Txitoa, oiaskoa eta oilanda Eta kapoia Kapoia da, mozen diotela Parabillak Olentzero, eh, oida o, Bika epo iti Gabonetan hori jaten dugu Kapoia Nola da, oentzero eta bestia Arrautza zuekin Pero arrautzak que espalik baitu moztu A ver, a ver, arrautza zuekin Arrautza moztu dio, oh, eh, moztu diete Arrautza arrautza <laughs> Este arroz izango ditu kapoiak, si se han cortado. Ya. Hostia. Hau da broma. Olentzero farsante. Eh, olentzero. Caramechero. Eh, ah, mira, dago olentzeroren bertxio oso on bat. Bidali. Ah, bai, Gitzen dudan. Eh, kukai, ez, no, ez, sonakairena? Ez, es, es, es, ez, ez. Hau da ona, oso ona. Jarriko dut, emilikan gutxira, a ver. Hau. Es, ez, ez, ez. Tartean teatroko kideak egin zuten, beraien bertxio... Bat! Hiru lau! Sina zuke da mutiko alai alaia bihurri eta azkarra Ez da gendirik egoten... Hora, Nafarroan jarriko dute orain, eh? Sina <laughs> zuke? Eh? Maitasun kontuetan Ardian... ETV Iru, Nafarroa! Ei, TVL! TV3! Nik ditut atxeginak Zatoz muiki, zatoz nirekin Ez dut bi perratxegi eh, eh, eh, eh. trompa, elefante trompa Trompa, trompa ¿Ser? ¿Ser? zer Trompa, trompa, esan du? joder! ai, jo, berandu, jarriko nuen Berandu jun naiz Gaizki, gaizki indet, eh? va? Ai... Atazu gaizki jugada. Nahi nun jarri justo el... Ni hori jarriko dut bat guzona hori, hori entzero mari domingiren bertxio hona, entxe. Ira, bira, txuin, eh? Ira, eh? egingo dut, bera sinkronizar, bale, begira, eh? Trompa! Trompa! Eh? Zer gertagu da, men? Honda, Honda Wi-Fi, ¿eh? Joder, con un justo, trompa, trompa, se trompa, lo siento mucho, no va a volver a correr. Ay. Este, este su, este su su se dira Eh, se Instagram y todo todo sea. Pero Instagram Instagram, han? Eta me que ah, a Es que kablea dabil bixe de y Comer y Jack. Joder, o sea, esto dice a <coughs> ona, ya su carriga la garagardoa. Mercedes Astro, hazte la una, hazte la Mercedes. Mercedes, por favor. Ay, es que casco… Ay, ah, ya, si el y Es que duda que das asco. Ay, a ver, eh. soy mala. Olentzero eta mari domingi joan zaizki mendira lanera intenzioarekin energia berrizta garriekin erregai jasangarria egitera aditu duten ian mundu justuago eta libriago bat aldarrikatuko duen lider paganoa jaio dela lasterka etorri dira berri ematera Rome. zaborra, gure olentzero eta mari domingi, nikotinari gabeko vaporizadoria kanela zaporekoa hortzetan dutela eserita dauden. Soja eta tofuzko hamburguesak ere badituzte, ekoizpen ekologikoan eta aire zabalean azitako olioen arrautxatxuekin, bi horrelien Ongarri naturales eta langileen eskubideak zainduriko baserrietan ekoizturiko fruta ekologikoa ziginiko zumo botillarekin oso ondo. On, Mikelote, Euskal Antzerkiaren teatreroan dantea, aktore mitikoa, Euskal Antzerkiaren referentea, eta bere eskudero enetantxo fidelak, jai zorion. Bau da, ez dokero Antzerkiaren e, zati bat, Nire asko gustatu dizetzen, eh? egiten dute hor koina bat, eh, olentzer mario domingiren kantarekin, eta Ba, leire asko gustatu izan. Lezon egon zan nengo buruan eta horri ezala auditoriumean. Eta hori, nire asko gustatzen zain patxote jeria, eta berezekin Mikel Martínez horre eh, bilbotarrak. Ondo, eh? Asko gustatzen zaizki egiten dute horre asko beti pullitak egiten dizkiote, ba, ez dute inor buru, buruak inuzen. Ondo, Beti mozen dituze buruak. Frantxesak diru Jakobinoak gote, ez dakit. Jakobinoak, ai, memeak Jakobinoak buruz. Bai. Bial nizkizu. Jakobinoak. Bai, bai, ikusi ditut, oso bai, bai, oso kuriosoa da, irakasleak zuei memeak egitekoa egitea, ez? Bidaltzea, etxeko lan bezala. Ito dugu, historia memeak etxeko lan bezala. Oso moderno, Historia buruzko memeak. Oso modernoa. Eh, gerturat, eh, Harry... Bueno, nire bidaliziaten ere bai egiteko. Mm, mugitua atzelaka ez dela mikroa. Jo, o sea, gana, Ez que dago dago <laughs> Si, la hago mazo gogorra, eh. Mazo gogorra. Mazo. Este era eh, Zutikan. Pero de agobio. ¡Ay! un tenke... ¡Oh! ¡Qué coce músculo herida! ¡Ah! Buen bye, buen bye. <coughs> Gogor. El Cebolleta un ongi ahora! ah! ¡Un ongi, ona nada, gara garda! Ah, bai. Ego naiz, ikusten draipean, bai duzu, zazki do, zaki zen bat ez tegigo ditut, iru. Ha, ah, iru. Bai. Urrengoa, ne behar jarri? Ne gustatzen zait, urrengoa zein da. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ni quería mendakate draibea. No, ez duzu jarri abestia, jarri dituzu kantak. Bai. Se, este despertas un dago canta esta vestida tengo otra. Esa que bai, ya. Tema de a vestirse esateko. Bestia kanta eh, Kanzionea Bai Bai, batzutan A ver Bermeon e, eh, iru, iru daude e, el, esaten du Iru da Kanta bestia eta beste bat Kanta bestiak Eta Bere terretxe Pista, pista eh, Kantoia Ez, kantoia da kalea Horratik Bere terretxe Bere terretxe Bernardo, ez Bere terretxe nintzer Eh? Ez, kantorea. Kantore. Kantorea. Bai, bai. Bere terretxe da... Da... No, da, eh. Ez baina da, ez zen tipo bat, hil zuten, da? Ai, egia da. Laboak daka bestia. Katzen dugu... Bes... Bere terretxe ez, baina nola da. Jatzakezu... Ah, ah egia da, ez dago beste bat da Ez gaztan bera ez urrik Ez ez, minio badago kanta bat, minio ez da, ez da lauarena Da? Benito horretxun direna? Zein Bai, Eh... E, bai, oso oso polita da. Eh, zakizu gaztelua. Zakizu gaztelua. Benitoren bai. Gaztelua. Ah, hemen dago. Atarratzekoa. Atarratzekoa. Ez dakit existitzen da, baina gurasoekin jugu nintzen begiratzea eta ez zegoen. Esan ziguten joa botar da zegoela. Ah, baina, bat zegoen. Ke tongo. Ba, zegoen. Bai, hau mitikoa. Hori da, y a mí yo iba reproducido, eh? Es que que dakate Gaby Gabi de la Mazaren karakea e, el es que está Gaby de la Mazari eh, el bar de Gaby de la Maza Ez que ikusi Chill Mafiak tu duela No me jodas Eta egin verdad de berarekin No me jodas Eta e, que te ha duen kanta bateko Eh, no da. videoan no la izena du. Eh, kanta baten bideoa, joder. Ah, videoclipa. Videoclipean agerdia bera eh, haiekin. Eta el fondo de pantalla eta hori guztia Gabi Maza mitiko jartzen duena bai. beti Videoclipean agertzen da Ostra Eh, Begira da bat bota Chilmafiaren eh, Youtube kontura eta ikusiko duz e, eh, Jarriko dugu Bai, Chilmafiaren kanta bat jarri dut recuperados. Hori da txema fionana, ba, bai. eh, eh, jarriko den, porque bain dakagu notizia azkarrak eta ditugu pillo bat. Es que chill mafiaren not notizia bat dago. Ai, bat, bat. Bale, eh, jartzen de ya... Bale. Abistia. Jarri. Hemen ez dakit onartzen dugun chill mafia doez, eh. Dakagu amor odio chill mafia kin. Bai. dugu? Historia. Chill edo abestia eta gero. Abestia eta gero. Venga. Pa, pa quedar mal. Recuperados. emborrachado, me he quedado tirado por aquí por la calle, he trasnochado, bueno, he hecho todo lo que pude más. Pero bueno, como siempre solo decía, ¿eh? bicho malo nunca muere. ez izan da... Txipa ego dute, lehen gaztea... Abestia zure kontu, eh? nien nahiz arduratzen abestia honen... <laughs> Elekzioa gara, elekzioa... Baina, <coughs> ma... Elekzioaz, eh? Aukera ketaz. Ba, nahi behar ez dute ikusi, bideoa ere... Ez du... Ez du gartzeko horiek, osea... Recupera, dos. Recupera, eta bi bat. Eta bi bat, ez que... Eta bi bat, ez que... Tetal Kitten? Ah, men, men. Orduan ikusten youtuber oso famatu, famatu, famatu bat Eta, ba, e, erabiltzen zuela abesti hau Hau, no, bai. eh? Famatu, famatu, ez alda donostia raizango ez? Bilbotarra Ah, ez alda donostia raizango ez? Eh, joder, la... Joder, eh, eh putzara kaletikan bestia de mono eta santziotela Ah, eh, eh, eh La pirri, ez La pirri, Ibai, ya no Ah, Ibai, gustan duzu? Ibai, Janos, ez copia tu du! copión Ah, ni, ni dik ikusi dut pare bat aldiz eta ez, gracias asko ikusi dituzten. Ibai Janos. Eh, Gasten eh, dugu... Pero, omen da, tratua oso llano, omen da. Zaten que es ser bastante simple. Oso laua. Ez da, tipo bat, izaten una joe. Maten duke levita Levita alguien no, levita, levita. Eh, jartzen dugu sonido kakabat, eta irakusten ditugu notizia Venga, ba. Notizia azkarrak ia guztiak ateratakoak Twitterretik. ere. Bueno, bai. Ez? Eh, nondikan eh, o sea, usted ya eh, txorakiri guztiak jarri ditu dala. Bai, es que, joe, izan dira amar minutu, jarri dituzola guztiak, hor. Ya. no, ahí delante, delante del gris. ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva el orden y la ley! puta madre que me está viendo! Vamos al bungalow, a liarla, a que nos la chupen y a chuparla. Ah, esa vez. Ah, ah, tipo, la la la Bye, eh? va igual, kara, hau zenbat urte izango izango ditu. Goi urte, eh, bideo honek. Eta tipoa, ah, bai, que está mal meterse, no sé qué, eh, me arrepiento del pasado. O sea, eta gente hablan, ala, falso, no sé qué. Bai, zakit, tipo, oso, oso, baina, super aldatu, bai, kusten duzuta, ya estuen maten, este, guau. <laughs> Zer da hori? <laughs> Zer gari ez du? Ez, eh, olentzero nen esto. Olentzero nen esto. Bira li dazu, Ah, coño. Eh, saltatu du. Eh, asi joa notizia gira Ba. Hau da, deitzen, hau ni deitu diot. A ver, eh, zu basa hau de karpetan? Nun dago karpetan. eta endogamikoa naiz horrelake horrelake izigiton den nik eta gaur egongo naiz agarrez eh, eh, laro matian azten da durangoko mazokan egun oh, naiz zedeak sinatzen da naiz euskara herriko jaun eta jaube musikan jaioa naiz eta horra hitz egiten oinatikuak horlakoak egalako txantxiku batzuk <laughs> el Ruber, el Ruber. el Ruter Ay, Ateatzen la mitiga canción del del Rufe. Patillito se hizo un día de América Lorere de Atletic. Oh, Lorere de Atletic, eh. No, no, saca de la guitarra <laughs> ah, esto se Kantore batin! Ez berantzara kondenatuta, hori da gari dena, baina gari da gortu induta, ja, dagoenik hori nago, ja, beste batzuen katak egiten dana, inbinda, pulurnik. <laughs> Ya, está, ya. ya dakit, está, ya está. Ruper, barkatu, eh, Ruper. Jaer, y tu Dios diot, en artean Nartean, la, joder, en artean tan... Hostia. Unos encapuchados roban a la Guardia Civil decenas de kilos de droga incautada. Eh, zeinek aquí no de almacenado, eh? Hombre, un Rondon, ahí va ahí. Lagunen <laughs> artean la, la, tu dios. deitu diot. Bazaude karpetan. la nave donde se encontraba jartzen du. Grupo de capuchos, bla bla bla. Hoi da. Urrengoa? Eta eh? ojo, ojo, eh, izeno el confidencial, eh. Pero ese sale con caridad. Ya tú, pero da, oso, es que da... Da irónico, es, ¿eh? Es muy irónico, eh. No dago confidencial, da una hor gorda civil lean. La <laughs> gorda civil. Rupert! bueno, bota. Rengo tú edo nik? Va, zuk, zuk. Gure laguna... Eh, zuloa. Tapia. Ah, no, tapia. <laughs> Tapia da ez zuten tú. es como una tapia. La huelga de Tubacex ha hecho daño reputacional a todo el país. Bueno. O sea, qué vergüenza. <laughs> Qué vergüenza. Me siento indignado. Nere... Nere el estimatu egin da. Urrengoa, la portavoz de Vox en Bormujos, hori existitzen da? Bormujos, arriba ¿no? Deja el partido tras anunciar que se casa con una mujer migrante. Hostia. Hori ¿Es? Sí, sí, sí. Mm, eh, Vox E, boxeko bat, ezkondu da, eh, emakumea eh, beste emakume inmigrante bat. que hori daka beste Ojo, eh, eh? Está da, como, eta guztien tu box la portada de Bosbor no, claro, en Ah, no, hasta ahora era la hemos leído una mal. Nazi de mierda, hasta ahora no, nice. La hemos leído mal. Joder. Es que en vez de bat. ¡Ay, mierda. le nahi, abetxin, eh? La portavoz de voz en Mormujos se casa con una mujer migrante y reivindica esta boda para decir que en Vox no son ni homófobos ni racistas. Eta urrengo gunean, agertu zan La portavoz de voz en Mormujos deja el partido tras anunciar que se casa con una mujer migrante. Auda. de Escándalo en Bermujos. Bye bye. Va. A ver, ¿eh? El juez pone en libertad a seis acusados de la violación grupal a una joven. ¿Qué sea, Osarik que DDP? El juez pone en libertad a los seis DDP. ¿Es esta policía? letra baten ¿Es? DDP Hemen mapa bat e, Munduko zeinak Badakaten e, Baja de maternidad Estatu batuek ez dakate baja por maternidad estatu batuek daukate gainera Uste dut eh, Langileek uste dut le, jaso dezaketela mm, Azte bete Jai edo urte osoan edo Edo bi Este, ya Ez hilabete bat hemen bezala nire gutxi da, eh, baina Han gutxiago Han gutxiago Zuet azte bete dela edo Bai, bai Jode, baina gaina behaile bakarri que está Beraiek eta uste guaiana frantzesa edo eh, badago bat herrialde bat Bira urrengoa ah. Hostia Hombre huye de hambre de abejas. Se lanza a un lago y muere atascado. ¡Atascado! Ah, atacado por <laughs> pirañas. atascado. Atascado. Hostia, ah, doble, eh? Bye, doblete. Gaixua. Brasilen. no era tan, O sea, daude hay junto… Are, De la mezu, o sea, no, eh? te ez eh. baiet? Ah, no me... Bueno, esto aquí. Carlos, eh? Mundo un día da. Munduan hain día da, Está en chiquilla, era berean, eh? Vai, vai, vai, vai. En libertad tras arrojar desde la muralla de Lugo a una mujer trans que permanece hospitalizada en estado grave sea, bota zuten eta libertad bai, muy heavy. Hostia. Lugon gertatu da. Joder. Claro. Mino, se se oia, eh. Arrojar, hostia, mino, hace. bueno, re igual pasiatzen edo hartu eta botazun. Joder, intento, arrojar libertad, oia, ma. Flipo. Bai, bai, bai, bai. Hori da delito de, de odio, eh? Bai. Agravante... Bai, bai. Eh, urrengoa. bota. Urrengoa, ai, egin bat dugu mozketa bat de Es el mercado, amigos. Es el mercado, amigos. Hori da rato que santzuena, ez? Bai. Es el mercado, amigo. La crisis de suministros deja a Madrid sin droga. La heroína ya cuesta el doble y la cocaína un 40% más. Eta uste da, idatzi du, oza, hau da, eh, zera, kazetariak, hau idatzi duenak. Informatu da. Hau badaki, berako songi, ez da? Lehenengo esku. Lehenengo eskutik, ez da? Ostia. Duneko berrogei. ¿Qué ayuda? ¿Eh? ya ya ja ya. no es lo que era. Urrengua és, Urrengua. Urrengua va que no la deitu diot. Hola. Chill Mafia. <laughs> Críticas bueno. a Aaron Piper por sus últimos conciertos. Aaron Piper? Dos horas fumando y 15 minutos cantando. Yo tampoco, pero esto fue Chill Mafia. Chill en... Conceptual. Bueno, Chill Mafia ematen un juguillo eh, pixka gehiago, ez? Eh? Zu yeah, no, no, eh. batean. no, de Gaude chill mafia aquí. ahora sin loop, Serratic. A ver, tú? Ah, ertziok dago pikatua. Vale, vale, broma da, broma da, broma ente de sala? Ente. Ente, como, ertziok como persona jurídica. Oh, ojo, Ojo, eh. Zergatik dago Ertziok pikatua. Bueno, va, ba, mierda gontzenean hemen horeretan, <laughs> etorri ziren, jotzera. Eta bi aste lehenago, bidale genien korreo bat eltziok en korreo ofizial... Of, ez, Mas ofizial, hostia, ofizialista total. Eta? Esan ziguten, gure management eh, enpresari kopentu behar eh, a ea ber eh, eh, egiten dugun edo ez. Ea, komeniz zaien gurekin elkartzea, ojo, eh? Pasó con Diego a no sé quién de manager y os comentamos. Eta ziguten erantzun. jugar en el barrio bajero. ¿Veis doaz de barrio bajero? bajeros. que hago. Ez tío para acá más calle que... Eh, la universidad de la calle. Bueno. fresco? es Ba hori, kiliki fresko. Badakizu. Erraizketa bat eman. Vidal y bidali el management tipari. Etorri zu, ez zure management delakoa, ¿vale? Jetas, jetas. Pero bai, eh. Bai. Gero ateratzen da bandera gutxi ikusi nun. Hala, be dira puntan. Esaten zula. Unea, bai, eh. No, eske gu ditugu kontradizioak. Eh, baina eh egin kudeatu y no sé qué. Vale, guk ere bai eta bakoitza ditu bere kontradizioa, macho, baina tío. O sea, si era si era ti ja. O sea, si berri talde si berri bat, zate, eh, ez dakit, tío. Eta irratik libre eh, irratik libre bat, ez da, bueno. Baina, a ver, pikatzea ez da ona. Huesgara pikatu batzuk. Eh, jarri dugu beraien abestiak. Batzuk egia, bai, egia da eh, hori beraien abestiak, bai. Gure pikea azal, azalerako. Gure pike ez da azaleratzeko. Baina nahi ateratzen da orduan beste gai bat. Artista eta bere obra. Separatu o ez? Fua. Kara, horre ematen du ordu eh, ojo. Urrengo, urrengo irudia da horri buruz. Horri buruz, venga, va, bota, seman A ver si separas o no al pavo este, mira. A ver. kurdi Ah, la novia de, Mara, de, de 16 años... Ay, bah. La novia de 16 años de Maradona me violó. O sea, a ver, textualmente. la novia de 10 años de Maradona, dos puntos, abro comillas. Vale, me violó mientras mi madre lloraba detrás de la puerta. Cañea eh, reconoce que recibió palizas de Diego, que la inició en el consumo de drogas. Para que luego ahí con la Ipatuen Maradona en y, y, Bueno, y flipaste dipia bat, eh, cuascotan. dutela Maradonak ipatuta, bueno, da. Gehiegizkoa. Ni Napolesen egon nintzen, hori zan flipantea. Zeuden kalean, e, estatuak. E, neonezko argiekin, Aia. iluminatuta, bere izena, eta e, eh, niena izagoen Argentinan, baina omen da antzekoa, ez? Hala nik Argentina lagun batzu ditun, eta haiek gorrotatzen zuzen Maradona. Zeba? ba hori, a, eh, pues, hori arrazoi bera ez zela ez dira violadore bat, dela eh, drogadikto bat, jonki bat, gero hipokrita bat, baina hau, tipo hau, juntatzen zan, e, eh, con la krem da la baina gaina, ez, e, ezkerrarekin eta juntatzen zan, eta... Bai, pero iba ire izquierdas, el pago. Bai, pakizu, nola, uste dut juntzala disintoxikatzera kubara, eta noski ez zioten sartu ba disintoxikatzeko edo e, normal batean sartu zuten ba hori ba ezagun jende zen elite bai eta omen zegoen Kuba tipoa eta e, buelta bat ematen Kubako hegoaldeko herritxo batean da santzio nahi dit berarekin atera eta zan neskau abai ah, eta santzio e, tipo bat manager moduko bat santzio tipari E, Maradona oso gaizki dago, animikoki, ze droga ez dago hartzen eta dago ba, de bajona eta etorri etorri berarekin egotera Eh, horrelako aukera bat ez duzu inoiz izango horrelako zerbait eh Aia, eta karo ume bat zen neska hau amasi bihurtzez azkan Presio presiopean eta ez dakize eta sartu zen bukle hortan eta Maradona Gero jok jokalari bezala omentzan la hostia bai minuan tipoa da de comer echar Qué turbio, eh? Ba, bai, sukurio, sanek ikusi nunean historia nola ezagutu zuen, porque, claro, ikusi nun, ba, kubatar batek egon zela, eta bla, bla, bla, eta zakiz, eta kuba nola iritsi zen, eta hori, inbizte gandu duen pixka bat ikusi nun, ba, bai, bai, osa, adeto, zurekin nahi atera. Ba, bai, bai, pixka bat tripantea. Bueno, zaurrengo notizia zen da? Tripantea ez, nazkagarria. Bai, nazkagarria. Urrengo notizia. Después de 50... Vaya, más que... Después de 53 años conduciendo sin carnet, ya podían regalármelo. La ferolana condenada por no tener el permiso alega que se le resiste el teórico. A ver, berrogeita urte gidatzen eta ez daka karnetik eman karneta, eh Ba, nik, a ver, ala ere, emakume horrekatako du tita batean, ¿eh? Ai, pero, pero, Praktikoa behintzat, bai. Berrogeita mairu urtekin, osa, zemat? Ez, No, no, no, no, no, no, no. después de 53 años conduciendo. O sea... Bizita osoa. Edo kiko ditu, iro piko urte. Ba, gutxu gora bera ez, imaginatzen. Ba, Ba, ez zailo asko behat. Noiz arte ontzare zegoen zaitezke kotxeakin? Zakit ez? Hasta que te den... Ah, bai? bai ah, psikoteknikoa maten dizun arte. bai ez psikoteknikoa, aurrera. Ah, pentsatzen nuen... Vale, vale urrengoa. Eh, ia, eh, da <laughs> minutu bat. Minutu bat. Eten dugu gauza bat. Venga. Eh, agurtzen dugu programa. Vale. Eh, gero errepikapena Claro, porque gero urrengo ja beten zehar errepikapen nau emitituko da. Baina gero podcasten entzuten dutenei Etu dute bi ordu eta amamos minutuko saioa. Mhm Ez, eski, edo egiten dugu, eski ya... Venga, agurtzen dugu eta musika txoa jartzen dugu? Agurtzen dugu, pero eski ya, nes, nes, bai, Musikarekin eta, bai? Claro, eski 50 segundos. Bueno, ez bera Egiten dugu agur ofiziala eta garritzen ditugu irakurtzen hauek. Vale. Ongi iru zait. Ba, bueno, agur Bueno, eskerik asko entzuteagatik, gaurko... Eh, ez nola ditu. Pero, claro, eh... eski, hau, gero, podcastak entzuten du, o podcasta entzu, et, entzuten dutenei er, zer, etxena er. bakarrik entzungo dute podcastak entzuten dutenek. Mm Edo, vale. edo zuzenean noain entzuten ari dena. Bai, Gertzen dira, hainbat notizia, erakutzen ditugu azkar. Vale, bota. Asi, del tiron, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. edo, kanta bajartzen dugu. Itartean, naizu kanta bajarri, orain. Zuk eh, ez dituzu kanta di jarri. Ba, kanta bat, notiziak eta agurtu. Bai, ez. Eta kanta bakukatzeko ere, bai. <coughs> Ez eh, zu jarri zu beste kanta bat. Ah, bai, hau da... De balde festa! Preparatzen de! Nik nahi de da! Otua! Ni ez da zui biltzen, dirua biltzen Komediante Borua Ni ez nazu ibiltzen Kantuz dirua biltzen Komediante Borua Barra gire abia dela Azko bidi eta biltzen Abiltzen Abiltzen Abiltzen Nola ona eta musika hori horiekin zer bitzen Zer bitzen Zer Ator gure kalera Bazeita beste Modua Ta esango dut nik behin Ta esango gu guk behin Ta esango zuk zuk behin Esango du ik behin Ate Moa Eta balore musika nire espresa Bidea Bidea Bidea Bidea Bidea Musika usterik ez eskatu Abizkidea Bidea 따 상고구 국밴 Eh, ingo dugu esperimentu bat, gero. Hau ya da, pff, dos horas y cinco. Itxi, itxi. Gero, kontotiko dezu dugu zertan ibilean. Jarretzen ditugu notizak erakusten, ditugu pillo bat oa endik. Ai, txoin, txoin, txoin, ez da grabatu. Horain? Horain, bota bai. Horain, bai. A ver, eh? Zongi. Agien bar dugu garagardo deio. Urrengo mosqueta, garagardo deio. Garagardo ella. Garagardo deia. Cebolleta presente como siente. Sí, sí, sí, eso. Presente como siempre. Huiratu da, daba, izu, ez da? Bai, ciudad de lenguan. A ver, hau da gure irakasle izan dako bat. Koldo Michelena. Ez esan lekua, a ver, bermatzeko. Baina ez dugu izena, ez Ah, bueno, eta hainbat Koldo Michelena daude, e, e, bai. Gazte izan uste badagola bat. Bai, Gasteiztar. Eh, lupa, lupa, lupa. Ha hecho in lupa, lupa, lupa, lupa, lupa, lupa. Berriak irakurtzen. Ba, segi. Venga, lugurreko batea. Hemen da, ba, ekizu zer den Madrid Central. Ah, bai, kotxeena. Bai. Bai, ba, ba, ba, ba, ba zirudi donosti zental bat bai dutela egin. Ia da, entzuna neukan. Eta urrengo albistearen titularra da, El centro de Donostia en invierno va a ser un cementerio. El coche da la vida a Donosti. hostia. Eh, un Mítico de- un en pero será mítico de comerciante en buru en horrelako, norizkera, Ba, izango da. txorak Comerciante de polibudua. A ver. eh. Mm, only y to diot lege ¿eh? Luz verde a la ley que impide a los ayuntamientos vetar proyectos del gobierno asco O sea, muy turbio, eh. Vale, hori da, emenikan gutxira... Ah, claro, igual HTaren kontuarekin lo lotuta dago, eh? Ai, dakagu hor HTaren kuña bat, de huevo? HT... Vale. Guau, que se los va a ir HP. HP. ¿eh? Por H o por B. Como mi No se va a hacer. ¿Está aquí en HTA? Ojalá. Eusko la aurkezten du Abiadura trena no, no tenemos unión con la meseta bien hecha con Burgos Tira ba, escojar Eusko jarla aurkezten du Abiadura es rotonda Tenemos hecho todo el tramo guipuzcoano, pero no, no hay unión con el tramo vizcaíno. <coughs> ordune, eh, la chirlac aurkezten du, abiadura ertaineko errotonda. Eh, las, las vías no están puestas... <coughs> Tira, ordun, la chirlac aurkezten du, abiadura chiquico, trena. Los trenes no funcionan por ahí. <laughs> Vaya, Andoni, eh, eh, e, es eh, ser. zer, e, Eusko Jarratxirlak aurkezten du, ser Una ruta de bicicletas, no? Una carretera de bicicletas. Ajá, ¡Ordun! Eusko chirla! aurkezten du, abiadura chiquico, bidegorria! Y que, y que ahora es, pues, poco menos que un, un bidegorri. Eusko Jaurlatxirla. Bai, hori, dirudi. Ditugu notizia pila. Eta hau bozi joan beste besti batekin. Ah, bai! Ia da. Pero ez dugu rico, no? Ez. Edo bai. Ay gero. Venga, ba. Ultracatólico, cinco hijos antimatrimonio gay. Estella, estrella del bebé balear. Gastó. ¿Estella o Estella? Estella <laughs> Lizarre. Gastó dinero público en prostitución masculina, abusó de menores en un grupo catequista, lo colocaron de coordinador de ONG y exigía sexo a presos para no emitir informes negativos. Hostia, lo tiene todo, chaval. Eta, hostia. O sea... por católicos, O sea, dauka palmarés osoa, tío. Dauka palmarés osoa. Hostia, chaval coordinador de ONG y sigue eso a presos para no emitir informes negativos. Ah. Eta hau, oh, nola la da orain? Baina el, concejal del, PP, Javier Rodrigo de Santos, condenado a prisión por abusos a, presos a los que debía tutelar. Añada activista ultracatólico, da. Ultracatólico. Oye, ma... Hostia, mira Un excursionista perdido durante 24 horas ignora las llamadas de los rescatistas porque eran de un número desconocido. Hostia. Hostia. tener deitu zidaten la Gucci, ¿eh? <laughs> Antes, Este es, miño miñolengo gunean. Digo, buah, hau da, telefono desconocido izango da trola bat edo. Eta zan, O sea que se... leches. di o... Vaya, eh? Vaya, vaya, vaya, vaya. Un propósito de Póveda es impedir el paso de las mujeres que acuden a la clínica a abortar. Si la mujer acosada se derrumba, la lleva a un furgón, le hace una ecografía y le da un café. ¿Cómo hay que ir en ayunas? Si se la toma, ese día ya no podrá abortar. ¿Eh? Bueno, aparte, has leído de puto culo Zilea gara Has leído oso mal. Eskautze egiten du hemen, tio. Zure guza den lekuan, ez? Sartu hemen irekin, bestela. Bai, eskime Ez du hemen, hemen dode bialki, eh? eh? Nago. Torri hona? Bai, venga. Bai. Eh, ez orain ja, etoriko zan nirekin, eh? Bai. Ekortu ah, no, eh? Bai, bai. gara gara Uf. Bueno, etoriko da lain. Bai, karo, orain orduan... Ezin dugu entzun... Karo, dakegu arazo bat. Ez dugu entzuten ordena gaioa. nik, e-, nik, e-, nik entzuten ordena gaioa. Gau gorde, hemen egiten du bero, bero gehiago? Txunen, a bere? Eh? eh. Gauza da, hau dela, elkarte bat, juten dela abortoen lekutara, eta ematen die kafea, emakumei, lasaitzeko, Eta, claro, trampa bat da. Porque eh, jumaztea abortu egitea en ayunas. Ah, vale, vale, vale, vale. Horain urertzen den. Nik uste, donostien ere horrelako zerbait egiten dutela, ez? Bai, topo frentean. Topoko frentean egin, baino baina biltzen dira guariatxo bat, ez da? Bai, askabide... Bai. Askabide frentean, edo. Monja bat, Bai, hombre, hori oso jarkorra da, ez? Furgoneta batean sartzea jendea eta horrela, sonatzen du pixka... Hacerles ekografías eta gero kafea ematea. Ha eh, hecho en algo guin. Ay, pero cable diste. Este diste en eh. Ustela, la ahora la gerdura tu pizkat. Aire, eh, urrengoa. Erakusten que usted Bai, bai, bai, de acuerdo eh. Navarra lidera en consumo excesivo de alcohol en el estado. Na falta reacciate alcohol gehien edaten dezutenak. Olikuak. Gaina, irudian agertzen da bakarrik, hori, eh, kalimotxo batzuk, aragarduak, sakintonikak eta hoi ez, bakarrik ardora. Ez da, bueno, jagarmaster botila bat ikusten da eh, argazkia. Hau da oso turbio, eh? Digo inglés, pero Google Translator tik pasa nuen. <laughs> Una mujer en Polonia murió de shock séptico después de que su feto muriera en el útero. La primera muerte relacionada con una prohibición casi total del aborto, en Polonia. Ella era, ella era elegible para el aborto porque su vida estaba en riesgo, pero la familia dice que los médicos esperaron a que el feto muriera, porque las nuevas leyes lo prohíben por defectos congénitos. O sea, están en una lengua de eh, juramento hipocrático, aborto legal. Pues mira, ha muerto una mujer por esto. Ay, ama. Gainera, imaginatzen dut, izango dela, ba, hori, e, diru gutxi edo izango zuen, ze, ba, jende asko Ni tengo que ir Poloniako un Polonia con gente asco, va a ba, aborto Duenean, Edo Alemanira, Edo, abortoa Legala, Edo bintzat kasuitan Legala, Dena, Eta, egiten dute abortua baina emakume hori, ba hori ori, va ori. minimo batzuk, ez? Juteko, da, agian incluso familia, zan complicea, ez? Euskalo, euskalo, pena. Urrengoa. Aba, ah, a, ba. Atrapados en la palma, a, a, a, el a, a, a, a, da orain dela hilabete bat batekoa, claro, Se giri batzuk e, zera, sumendia ikustea eta gatu zidan hor Begiratzen Begiratzen eta atea gabe Io zen mongerrak ez? Osea, <laughs> zea peña honorik Hori komentario hori MSS, eh? Bozina jarriko dugu, eh? Monger, ez ba Ez da zuzena Ez? ver, bat Ale, hurrengoa El hallazgo que encontraron en un estudio en la Universidad de McGill 12 millones de micropartículas y 3 millones, 3 mil millones de nanopartículas de plásticas, plásticos en una taza de café. <laughs> ¿Una taza de café? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por favor. Añade de captura bat, desde dakit nongoa. me ¿Qué, ¿Qué es esto? O sea que, eh, lengo egunean la en, de la jaten, Algunean eh, sea, chartel bat. con chartel bat. O sea, te lo juro, eh, en plan, eh, jartzen literal. Eh, hay un estudio nuevo donde pone que al día comemos una tarjeta de crédito. Yo, ¿eh? No diga, pues claro, del té, del café. Hor ganaste haciendo huevo. Puta. Tarjeta. Joder, ¿eh? Tarjeta. Tarjeta, tarjeta, ¿Qué jeta? La tarjeta. ¿A esa casota? el micrófono? Ah, ¿qué ah, dago super otra eh. Es que a pesera de besta lean. Es que, mene, hemen dakagu esko Eh? Belarri <laughs> bela, bela refresh. Du, eh? <laughs> Claro, ez de oitu da mene gotan irekin kabinan. Ai, kabinan. Kabinan. Kabina. Ai, ama, e, ordu, bi ordu eta la orden. A ver. Un condenado en Vizcaya por torturas, el nuevo jefe de la Guardia Civil en el País Valencia. En el País Vasco, a País Valencia. En la línea. En la línea. Hori segitzen duzu, esaten du. Lurralda eta zuena ez da nire arazoa. <laughs> Tortura everywhere. O sea, es que, que gente, tío. O Mira, mira, mira, mira, mira lo que faltaba. Euskadi prohibe sir... Buah, buah, es hau... A ver, lupa, lupa. Euskadi proibe servir kachis en chosnak pa' que no compartas bebida. Hori da, gainera. Bueno, eh, iturria da neko dudosoa. Ez zuk uste duzu egia izango dela? Nire pixka flipatak edo zentzait, eh? Urrunkan zintzilik ene ze gertaziko gara ere bai. Saltzen... Da, konabirus gatik ez, ez partekatzeko katxia. Bai, zahareko dugu tapita bat, ez? E, kafean bezala. Arantxa tapita. Arantxa, tapita. Txetu da tapita, illo. Hostia, hori, hori, hori, Agentes de la Guardia Civil podrán llevar tatuajes si respetan los valores constitucionales. Ogeretzen duzu, agertzen dela erregearen ipurdia marrazkutua eta zuzuen. Era gilutxo da konstituzionala? Es berez ez, o sea, mio bueno. No, le nego constitución a eh? Porque Corte franquiste eh oran dute España konstituzioa. Guardia zibilaren valoren barruan balin badago eta ni gustezu bai ez, bagian. Pasez. Pase. La grafitera Susi imputada por dañar con sus pintadas paredes y medios de transporte Bilbao. Eh, grafitera honen Marroqueta batzuk eh pini ditugu. Adibidez, kira tu madre, jodia la policía. ¿A tu jefe no le importas? Baila hardcore sobre un nazi? Eta oye dirá susiren pintadak. A ver, ¿y este bat? A ver. El gobierno pacta con RC y Bildu rebajar a los 60 años la edad de jubilación de policías forales. Baori, dirá eh, bai, claro, forala dira gertukoak eta, ez? Zer dira, e, municipalioak dira munipak, eta forala zer Forasipayuac. También, sin más, sostiene Coaya. Leire Corrales, del PNV, directora de Servicios, Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, asesora de Industrias Culturales y Creativas, <clears throat> parlamentaria vasca. Sanzun. los desempleados tienen que aceptar como norma trabajar en condiciones de explotación y la precariedad laboral. Ikusten la seguridad, de epitafio bat. <laughs> zarenea jartzen duten benetan. bueno, ze, fini? Bai, eta urrengo azkeneko notizia da komunikatu bat irola iralako irrati librekoak, gure kideak, esate nolain e, di, dituztela arazoak, azkeneko denboraldiakin, eguraldia txorrakin, aizeak eraman zula bera antena, o, arazoak eduki dituzta, asike animoak emendikan. Bai, opa, irola irratia. Opa! Opa! Yeah. Eh, wow, eh, eh, apa, yepa, yo, eh, gara, Micrófono pasatzen, ari esku, eh, dea, visa, B, corona, tarjeta, eh, pixa, cafea, ah. catuya, ah. me lo coto ya, me lo a ver, eh, Es aquí hubo. Eh, jarriko dugu disko bat, osea, un vinilo. Si quieres, vin y lo ves. Osea, jarriko dugu vinilo bat, eta ez dakigu viniloa erabiltzen. A ver, hemen dago plato. A ver, eh? Jarri bat revoluzioak. Eh, eske dago itzalita. Ah, a ver, eh? Jarri, jarri, a ver. Jarri, bini. Vale, ya está, arrapa tu debug. <laughs> no la di Juan. Usted revolución que está de la onda, jarrita, ¿qué? A ver, rela. Vale, ya está. Eh, arrapa tu debug. Vale, eh, bueno, va Agurtzen dugu ertiok. Bai, ez da? Ze esaten dugu? Va... eskerrak entzun gaitu zuen guztioi. Atxin, txin, txin, eh? Oain, oain, Eskerrak entzun gaitu zuen hori Aguantatu gaitu zuen guztioi. Aguant, eee, eh, norbait baldin badago hauet duten azkerreko gendu arte bidaltzea gure Instagramari mezu bat. Melokotoia, melokotoia bidali. Hori da, bakarra, eh? Hori, hori. O, bi, karo, melokotoia, melokotoia bidia. Norbait, norbaitek bidaltzen badu melokotoia e, Instagrameko mezu zuzenei sari bat emango diogu urrengo saioan. <laughs> Ata, gomendo bat, eh? E, jan, e, eh, bisa txartela bat egunean. <laughs> Zurretik. Horiek eh, batzuk egiten dute egunero, baina... ere, saiatuko gara jartzen... E, jarriko dugu viniloa, baina... E, hori, o sea, ez, ez, ez, ez, ez, ez dakik jarriko dugu, así que... Random. Bueno! Bueno! Eh, hori da, hori da, eh, aukestu Cagueta, Julio ¿no? deitzen da. sea, hartu dugu hemen el iratiko eh, critican? Julio Cagueta, un Esta Ez sabes sabesti jarriko egun, porque no controlamos de... Ez si tiene la cara A, la cara B, estas da A ver, eh? ¡Ánimo, Erzio! du edo kolorrean Mononala estereo Duak agoniatzen duen bitartean zure maize Augusti aportxotik iantu bat da Munduak agoniatzen duen bitartean zure maize Augusti aportxotik iantu bat da Ezten gaituzu zu indiz horik egiten Ez duzun lo egiteko pastilla Egia bilatzen dugu goi zero bihotzia Ezten gaituzu zu indiz horik egiten Ez duzun lo egiteko pastilla Egia bilatzen dugu goi zero bihotzia Bupres! Mesulari! Mesulari! Hola, ¿con quién tengo el gusto? Con la gente Shirley. ¿De qué parte me llama Shirley? Surco. Eh, ¿Tu apellido, Shirley? Soriano Cuyá. Shirley Soriano. ¿Cómo está la sintonía por casa? Estupenda. ¿Te escuchas mamá, hermanos? Todos, hasta mi perrito. <laughs> gustu-gustean gure artean dagoen azberdintasun bakarra Ordu bete barrura zagetuko den azkara toki batean Savannah.